มีปัญหาเรื่องการพิจารณาอสุภะกับท่านปัญหาไม่ตรงไหนน่ะคะปัญหาไม่อยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพิจารณาแล้วมันไม่ได้เรื่องได้เรื่องคือคืออย่างนี้ค่ะ เออพิจารณาอสุภะเนี่ย เราพิจารณาเพื่อเพื่อดับกามราคะถูกไหมคะเออลูกก็ลองไปเปิด หนังสือกายานุนุปัสนาที่มีกรรมฐานอสุภกรรมฐานสิบก็พยายามดู แล้วก็พยายามจำรูปไว้ ทีแรกก็เกิดความรู้สึกสังเวชหน้าขยะขยะแต่ต่อไปแล้วความรู้สึกมันเฉยเลย คนรู้สึกอสุภะแล้วเฉยจิตเฉยจิตนิ่ง แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ลูกแยกห้องนอนจากสามีมากกว่าสิบปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นความรู้สึกทางด้านการมราคะมันมันมันมันมันน้อยมาก แล้วเวลาจะพิจารณาเนี่ยมันมันหาทางไม่ถูกค่ะท่านอาจารย์ครับมันไม่เหมือนกับพิจารณาดินน้ำลมไฟมันไม่เหมือนกับพิจารณาร่างกายไม่ไม่รู้จะเอาหลักมันนั่นยังไงอยากขอความกรุณาให้ท่าน อธิบายให้ให้ให้ให้ให้เป็นให้เป็นหลักหลักหน่อยว่าควรจะทํำยังไง แล้วถ้าสมมติว่าเราจะรู้ได้ยังเวลาเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมา เนี่ย เราควรจะทํำยังไงก็ที่ให้พิจารณาสุภาพก็เพื่อจะได้มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งของร่างกาย คือมีข้อมูลของความไม่สวยงามของร่างกาย ให้มันฝังอยู่ในใจเรา ไม่ให้เราลืมขณะที่มันไม่มีการอารมณ์มันก็ไม่มีความรู้สึกอะไร เพราะว่ามันเป็นเหมือนยา ถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วย กินยาไปมันก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ยาแก้ปวดเนี่ยถ้าเวลาไม่ปวดกินไป มันก็ไม่รู้สึกอะไรนะมันก็เฉยๆมันไม่มีผลอะไร แต่เวลามันปวดขึ้นมานี่เวลากินมันจะเห็นผลนะ กินแล้วความปวดมันจะหายไปนี่การบารมมันไม่มีดูพิดูสูพระไปมันก็มันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมนอกจากอาจจะมีความรู้สึกขยะขยะแต่ดูบ่อยๆ มันก็เฉยๆไปนี่ถ้าอยากจะรู้ว่าสุภาพนี้มีอยู่ในใจเราหรือไม่ เราก็ต้องลองล่อการอารมณ์ให้มันเกิดขึ้นมา ปลุกการอารมณ์ขึ้นมา รู้จักวิธีปลุกการอารมณ์ไหมดูโป้อ่ามันนึกถึง รูปโป้นึกถึงอะไรที่มัน นึกถึงหนุ่มรอๆหน่อยนึกถึงอะไรก็ได้ที่ทำให้มันเกิดการอารมณ์ขึ้นมา ถ้ามันถ้ามันปลุกแล้วไม่ตื่นก็ก็ก็ดีไปแท้ว่ามันไม่มีแล้ว ถ้ามันมันตื่นขึ้นมา มันก็ต้องเอาอาสุภาษนี้มาหยุดมันหรือหรือถ้าเรารู้ว่าการอารมณ์มันเกิดจากการที่เราปลุกมันขึ้นมาเอง แล้วเราก็หยุดมันได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรคือปัญหาคืออยู่ๆมันดีขึ้นดี ไปเห็นเห็นหน้าตาใครเข้ามันมันขึ้นมาปุ๊ดอย่างเงี้ยตอนนั้นอ่ะมัน มันขึ้นมาแบบของมันเองนี่ ถ้าไม่มีอสุภะนี่มันก็อาจจะมีปัญหา อาจจะไปมีชู้มีอะไรกับคนที่มีสามีภรรยาแล้วก็อาจจะพอไปเห็นอะไรที่มันพ๊ดขึ้นมาในใจ มันเกิดการอารมณ์ขึ้นมา ถ้ามีอสุภะมันก็มันก็ดับได้ ถ้าไม่มีมันก็อาจจะวิ่งตามเข้าไปเลย ทิ้งลูกทิ้งภรรยาทิ้งสามีไปอันนี้ก็คือสิ่งที่การการพิจารณาสุภาพมีไว้ ถ้าเป็นพระกันไหมเนี่ยพระคาเวสโกเนี่ยบวชมาต้องสามสี่สิบปี พระญี่ปุ่นนะไม่มีอสุภะอะไร อาจจะมีแต่อนาปนาสตินั่งสมาธิจิตสงบแต่อนาปนาสตินี่มันดับการอารมณ์ไม่ได้ ถ้าการอารมณ์แรงๆนี่เอาไม่อยู่ มันต้องเอาอสุภะแต่เราจะต้องเตรียมไว้ว่างั้นเถอะต้องพยายามพิจารณาไว้ เพื่อให้มันติดอยู่ในใจเหรอคะท่านคะออ แล้วก็ลองลอง ลองลองลองปลูกอารมณ์ขึ้นมาดู ไปดูไปเช่าวิดีโอมาดูสักเรื่องก็ได้ ดูซิว่ามันจะเกิด มีความมีอารมณ์หรือเปล่าแต่อย่างว่าเป็นคนแก่นี่มันอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าคนแก่นี่บางทีต้องซื้อยาไวาก้ามารดต้นอารมณ์แสดงว่ามันอาจจะ ทางร่างกายมันมันไม่ตอบสนองละมันก็เลยมันก็เลยไม่มี แต่มันอาจจะยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันร่างกายมันไม่ไม่ตอบสนอง แต่ถ้ามันมีมันก็ต้องรู้อะว่ามีอย่างคนที่เขากินยาปลุกนี้เพราะว่าเขามีอารมณ์แต่ร่างกายมันไม่มันไม่ตอบสนองเขาก็เลยต้องหาวิธีกระตุ้นทางร่างกายให้ มันตอบสนองขึ้นมาอย่างพระนี่หลวงตาท่านสอนอย่าไป อย่าไปกระตุ้นทางร่างกาย เช่นอย่าไปกินของมันมันพวกนมพวกเนยเนี่ยหลวงตาท่านบอก ถ้าเป็นพระหนุ่มนี่ท่านว่า อย่าไปกินมัน ถึงแม้ว่าจิตจะไม่ไม่ได้คิดถึงมันแต่พอร่างกายมันอิ่มหมีพีมัน มันก็เป็นตัวกระตุ้นได้เหมือนกันก็ไปกระตุ้นตัวจิตอีกทีหนึ่งตัวร่างกายที่มันอิ่มหมีพีมัน มันจะไปกระตุ้นได้ถ้าคำถามของตุ้มลูกกำลังจะตีเขาจะหมายความว่าอย่างนี้หรือเปล่ามมาเพราะว่าถ้าเราไม่มีความรู้สึกทางเรียกด้านนั้นมันการพิจารณาถูกภาพไปก็ไม่มีประโยชน์ ก็ไม่ไม่ไม่ควรใช้พิจารณาทางด้านนี้ไปเอาทางด้านอื่นแทน อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์คือก็ไม่ได้ใช่อย่างนั้นมันคือถ้ามันยังไม่รู้ว่ามันปัญหานี้มันมันมัน มันเป็นหรือไม่ก็อย่างที่บอกก็ลองไป ก็ลองยังไม่ไม่ทราบว่ามันมันอยู่ที่ไหนอยู่อยู่มันอาจจะเกิดขึ้นมาก็ได้ก็เราถึงบอกให้ลองไปไปหาอะไรกระตุ้นอารมณ์มันดูสิหลวงตาท่านก็บอกว่าบางทีไอการมาราคาอยู่อยู่ ดีๆ มันก็หดหายไป แต่ท่านบอกว่าไม่แน่ไม่รู้ว่ามันหดแบบไหนหดแบบเตรียมที่จะกลับมากัดเราทีหลังหรือเปล่า เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะรับมันหรือเปล่าเวลาที่มันโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาสุภาพอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันติดตาติดใจหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็น แล้วทีแล้วเราก็ลองไปนึกถึงภาพที่จะทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ได้น้อนไปถึงอดีตตอนที่เจอสามีใหม่ๆ เจอแฟนใหม่ๆ หรืออะไรก็ได้ มันมีทางนะที่จะให้มันเกิดแล้วดูได้ว่าเออมันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ดีกินดีอยู่ใกล้ไม่มีไม่มีการไม่ได้ร่วมหลับนอนกันเลยเพราะว่าบางทีถ้าร่วมหลับนอนกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าปัญหาสุภาปัญหาการอารมณ์ไม่มี ราะว่ามีเวลามีมันก็ร่วมหลับนอนกัน อันนี้ก็มันต้องไม่หลับนอนกันเลย อย่างอยู่เป็นเหมือนแม่ชีเหมือนเป็นพระนักบวชนี่อ่แล้วก็ ถ้ามันไม่มีมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะวัยแล้วไม่ว่ามัน ถ้ามันอยู่เฉยๆมันดับไปนี่คงจะมันเป็นไปไม่ได้หรอก อาจจะเป็นเพราะวัยอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมบางที อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันอดอยากกันดานอดมันก็อาจจะทำให้มีความรู้สึกทางเพศได้ แต่ถ้ามันอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วก็อยู่ท่ามกลางสิ่งที่เล้าใจไปทำงานในบาร์ในผับอย่างเงี้ยก็ อาจจะทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ฉะนั้นถ้าถ้ามันไม่เป็นปัญหาอยากจะแขวนมันไว้ก่อนก็ก็ได้ก็ไปทำเรื่องอื่นที่มันเป็นปัญหา ก็ได้ เรื่องความเจ็บของร่างกาย เรื่องความตายของร่างกายว่าเราปล่อยมันได้ หรือยัง อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ได้มาปิดวิเวกนาน พอยังไม่ได้ยังไม่ได้สำรวมตาหูจมูกยังไม่ได้คล้ายๆว่าต้อนมันต้อนกิเลสมันยังมีทางออกทางอื่นทางตาหูจมูกลิ้นกายมันยังไปนู่นมานี่ทำนู่นทำนี่ซื้อนู่นที่นี่กินนู่นกินนี่ได้ก็ลองต้องคล้ายๆว่าต้องสกัดมันทุกทาง ถ้ายังไม่ทำไม่ได้ก็ทำตอนเฉพาะตอนที่ปันที่ส่วนที่เป็นปัญหาตอนนี้ก่อน เช่นตัดเรื่องบันเทิง ตัดเรื่องอะไรต่างๆไปได้ไหมอยู่บ้านก็อยู่แบบเหมือนอยู่วัดอย่างนี้ ทีวีไม่ดูหนังไม่ดูละครไม่ดูเพลงไม่ฟัง อาหารไม่เลือกกินแบบตามใจฉัน กินไปตาม กินแบบถ้ามัน ถ้ามันคล้าย ๆว่ามันมันปล่อยให้เป็นกินไปตามมีตามเกิดไม่ได้ก็คุกอาหารก่อนที่จะกินเข้าไปเพื่อจะได้ไม่ไม่หาความสุขจากการกินการดื่ม ก็ต้องต้อง ค่อยๆคล้ายๆว่าบีบมัน อันนี้มันก็เป็นการอารมณ์เหมือนกัน การอารมณ์ทางตาหูจมูกเลยงกายทางดูทางฟังไว้เข้าใจไหมถือศีลแปดได้ตลอดเวลาหรือเปล่าถือได้หรือเปล่าธรรมดา ธรรมดายากค่ะแต่ถ้าเปิดมาปฏิบัติธรรมนี้ไม่ไม่มีปัญหาทำไมยากอ่ะตั้งแต่มาเมืองไทยหก หกเดือนนี้ดูทีวีอยู่สามวันนะคะแต่ก็ยังดูอยู่ ค่ะ ยังยังยังยังยังดูอยู่ค่ะยังอยากดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แต่ดู จะดูยังก็แสดงว่ามันพูดพูดได้แต่ทำไม่ได้พูดได้แต่ทำไม่ได้ถ้าไม่ดูก็ได้ก็ต้องไม่ดู นี่แหละมันก็ถ้ามันไม่มีปัญหาก็ก็แล้วไปทำให้เรื่องที่มันเป็นปัญหาดีกว่า มีปัญหาอะไรกับแฟนหรือเปล่าเรื่องเรื่องสุขภาพร่างกายของแฟนหรือเปล่า ห่วงใยเขาหรือเปล่ายังทุกข์กับเขาหรือเปล่า ทุกข์กับเรื่องไหนก็ต้องไปแก้กับเรื่องนั้น ทุกข์ ทุกข์ก็เพราะความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นเราก็ทุกข์เราก็มา ทุกข์เพราะอยู่เฉยๆได้ไหมอย่างเนี้ยมาเก็บตัวอยู่นี่ไม่ต้องไปไหนมาไหนขังตัวเองอยู่ ในที่ไม่ออกไปรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกาย อันนี้ก็ทำทำปัญหาเหล่านี้ไปก่อนก็ได้ พยายามปิด ปิดทางออกของกิเลสคือทางตาหูจมูกนิ้วกาย อยากจะดูอะไรก็ไม่ไม่ให้มันดู อยากจะฟังอยากไปนู่นมานี่ อันนี้มันก็เป็นเรื่องของความอยาก ถ้าไม่ได้ทำด้วยความจำเป็น ถ้าทำด้วยความจำเป็นก็มันก็ไม่ใช่เป็นความอยากเช่นต้องออกไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหาร อาหารมันหมดแล้ว อะไรอย่างนี้ก็ออกไป แต่ถ้าอยู่เฉยๆ แล้วเบื่ออันนี้ก็ต้องต้องต้องแก้ปัญหาความเบื่อต้องให้มันอยู่แบบไม่เบื่อให้ได้ ที่มันเบื่อก็เพราะว่ามันยังอยาก อยากทำนู่นทำนี่ พอไม่มีอะไรทำมันก็เลยเบื่อ หรือทำอะไรที่มันจำเจมันก็เบื่อ มันก็อยากจะทำอะไรที่มันแปลกมันใหม่ อนี้ก็เป็นเป็นปัญหาเหมือนกันที่จะต้องแก้ ถ้าทำใจให้สงบแล้วมันไม่เบื่อ แล้วเวลาต่อไปเวลามันเบื่อ มันก็รู้ว่าก็เพราะมันไม่สงบ ก็ทำให้มันสงบพอ มันสงบมันก็จะไม่เบื่อมันต้องอยู่กับที่เหมือนกับติดคุกติดตารางได้ ติดคุกแล้วกลับมีความสุข เพราะว่ามี รอปภเฝ้ายี่บสี่ชั่วโมง ไม่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟ ค่าบ้าน ค่าที่อยู่อาศัยอาหารก็ฟรีมีคนทำให้กินถึงเวลาก็ไปกินความจริงติดคุกนี่มัน มันจะมันดีกว่าไม่ติด ใช่ไหมถ้าไม่ติดก็ไปเป็นขอทานอ่ะ สมมติไม่มีไม่มีรายได้ ถ้าไม่ติดคุกก็ออกมาจากคุกก็ต้องไปนั่งขอทาน ไปนอนใต้สะพานไปอาศัยวัดนอน อะไรอย่างนี้ แต่ถ้าติดคุกมันก็มีที่อยู่แล้วมีห้องของตัวเอง ห้องพิเศษ ไม่มีใครมารบกวนมียามเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมงเห็นถ้าคนที่ไม่มีความอยากนี่ ถ้าให้เลือกระหว่างเป็นขอทานกับติดคุกนี่ติดคุกดีกว่า เป็นขอทานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ ขอได้หรือไม่ได้ ที่จะนอนก็ไม่มีที่นอน ต้องไปนอนตามใต้ใต้สะพาน ตามบ้านล้างอะไรต่างๆ แล้วก็ไม่ปลอดภัยไม่รู้ว่าจะถูกใครมาทุบมาตีหรือเปล่าถ้าติดคุกนี่มันสบายกว่า ทุกอย่างมันพร้อมหมดเพียงแต่ไม่มี ความสามารถที่จะทำอะไรตามความอยากได้อย่าลองหัดติดคุกด้วย นี่ที่มาให้อยู่นี่ก็ให้มาติดคุกนะรูอติดไปนานๆนันนี่มันติดแค่ไม่กี่วันนี้กลับไปแล้ว มันเป็นแบบว่า เวลาเวลาอยู่ เวลาไปเวลาออกไปเหมือนไก่บินหรือเปล่าเวลาเข้ามานี่เหมือนหากินหรือเปล่า ต้องคอยฉุดลากเข้ามาไอเวลาชวนกันไปเที่ยวนี่แหมไม่ต้องไม่ต้องตั้งหลักเลย ถามเลยเมื่อไหร่ พร้อมพร้อมทุกเวลา แต่ถ้าชวนมาอยู่ที่นี่กันนี่ไม่ต้องตั้งหลักกันไม่รู้กี่เดือนถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเรายังมีความอยาก อยากทางตาหูจมูกนิ้นกาย ทางรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ อาจจะไม่ได้เป็นความอยากเรื่องการเสพกามร่วมหลับนอนกัน แต่มันก็เป็นความอยากที่ทำให้เราใจไม่สบายใจหงุดหงิดเวลาที่เราไม่ได้ไปทำตามความอยากต่างๆเนี่ย อันนี้มันต้องสร้างสถานการณ์ต้องขังตัวเอง ขังตัวเองในบ้านนะกลับไปเดนมาร์กก็อยู่ในบ้านนะต่อไปนี้ตั้งกฎเลยว่า จะออกไปข้างนอกบ้านก็ต้องไปซื้อข้าวซื้อของที่ัำเป็นแล้วก็ไม่ดูอะไรทั้งนั้นไม่ติดตามข่าวสารไม่อะไรถือว่าเราเป็นนักโทษ ติดคุกติดตาราง เราอยากจะติดคุกติดตารางอย่างมีความสุขข่าวสารบ้านเมืองก็ดูไม่ได้หรอดูไปทำไมล่ะ แล้วมันได้อะไร อ่ะ อ่านสือิพไเออดูไปทำไมอ่านไปทำไม อ่านแล้วทำให้ฟุ้งกว่าป่าทำให้เครียดกว่าป่าต้องการให้อยู่กับความว่างอะไรใจไหมเวลาจิตสงบมันว่าง มันไม่มี มันไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสมันไม่รับรู้อะไร ทั้งหมดแม้แต่ร่างกายบางทีก็หายไป มันอยู่กับความว่าง แล้วจะมีความสุขมาก เพราะความว่างนี้ไม่มีโทษ แต่รูปเสียงกลิ่นรสนี่มันมีโทษ ถึงแม้ว่ามันจะมีสุขก็สุขเฉพาะเวลาที่ได้สัมผัส พอมันไม่ พอมันหายไปก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมา หรือไปสัมผัสกับรูปเสียงที่เราไม่ชอบ ก็เป็นทุกข์ขึ้นมา แต่ความว่างนี่มันจะไม่มีโทษมันมีแต่สุขอย่างเดียว เพราะมันทำให้ใจอิ่ม ใจพอใจสบายอะไงทางนี้มีอะไรเปล่ามนจากที่ไหนกัน มาจากกรุงเทพอาจารย์มาเป็นกี่คนมาสี่คนอาจารย์ มีธุ่าอะไรป่ะ อ่า มาตัดรายการเฉยๆครับผมอืมอากาศเฉยๆกลับเสร็จก็ไปได้นะสวายไปกันอะไรจะถวายก็ได้ถวายเข้ามา ถ้าของหนักก็วางไว้ตรงนั้นเลย ของหนักของกินนี่ไม่ต้องถวายกับมือ ไปสร้งไว้ตรงนั้นเลยถ้าอยู่แบบจืดชืดก็แสดงว่ามันยังยังมีความอยากอยู่ทำไมพิจารณาสุภาจะผ่านเลยทำไมพิจารณาสุภาจะผ่านเลยะก็มันไม่มีปัญหามันจะให้ มันจะไปรู้ได้ไงเหมือนอันนี้ เหมือนกับความตายเราก็ไม่รู้จะผ่านไม่ผ่านถ้าเราไม่ไปทดสอบดูเราก็ต้องไปเจอความความตาย หรือว่าเดี๋ยวนี้เรามีความรู้สึกว่าในใจเราเราไม่กลัวความตายเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่วิตก ไม่วิตกว่าเป็นโรคเป็นภัยไข้เจ็บอะไรจะหายไม่หายเพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ตาย แล้ว เวลามันเจ็บก็ไม่กลัวมันปล่อยมันเจ็บไป มันต้องรู้ในใจเราอะตอนที่มูกนะคะตื่นขึ้นมาที่ไอซียูนั่น มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวของตัวเอง คือเป็นคนอื่นที่รู้สึกเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าเป็นไม่ไม่ได้มีความกลัวว่าหมอเขาว่าจะพิการหรือเปล่า จะจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเปล่าสมองจะเสียหรือเปล่า มันมันไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยมีความรู้สึกว่าเป็นตัวของคนอื่นไม่ใช่ตัวของเราเอง ก็ไม่สำคัญละสำคัญที่ว่าเราทุกข์หรือเปล่าไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ทุกข์มันก็ไม่เดือดร้อนก็ ช่างมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างมัน ทำรักษาได้ก็รักษาไป รักษาไม่ได้ มันจะเป็นอย่างนี้จะพิการหรือมันจะตายก็ก็ปล่อยมันเป็นไป เราไม่ได้เป็นมันอ่ะเราไม่ได้เป็นมันคือเป้าหมายของการปฏิบัติก็ให้ใจเราเป็นปกติ เวลาไปสัมผัส รับรู้กับอะไรก็ตาม แล้วก็เฉยได้ ไม่เดือดร้อนเดี๋ยวถ้าใครก็โทรมาบอกสามีตายแล้วตายก็ตายเะได้มาปฏิบัติธรรม ตายก็ไปจัดการงานศพไป อืม ได้ข่าวว่าเด็กใครโทรมาบอกไฟไหม้บ้านแล้วไหม้ก็ไหม้ไปจะทำยังไงอยู่ตรงนี้ไปหยุดมันได้ป่ะไม่ก็ไม่มันจะทำยังไงไม่ก็หาที่อยู่ใหม่ มันต้องมีที่อยู่ได้นะ่ะมันมันต้องมีที่ไม่มีที่อยู่ก็อยู่ ใต้สะพานไปก่อนก็ได้ อย่างสมมติว่าตัวเราเหมือนกับเราตัดว่าตายก็ตายเนี่ยคือจะเจ็บปวดก็ชาติก็ก็รับมันได้ แต่พอ พอมันสมมติว่ามันก่อนหนูนั่งแล้วหนูเห็นแแฟนตายอยู่มันก็เจ็บแค่ขึ้นมาในข้างในก็จะรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ใจไม่ยังไม่ไม่ยังทำไม่ได้จริง มันเพียงแต่พูดแต่ปาก แสดงว่าแม้แต่ตัวเราก็ไม่ได้ถึงแม้ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่า เราเป็นอะไรก็ตามถ้าตัวคนอื่นเรายังยังยังยังยังเสียวเลย แล้วแล้วถ้าเป็นตัวเราจะเป็นยังไงเฉพาะคนที่ที่เรารักเองแล้วตัวเราเราไม่รักเหรอก็รักแต่ว่าก็มันก็แสดงว่าขนาดคนอื่นเรายังเรายังทุกข์เลย แล้วแล้วตัวของเราจะทำไมจะไม่ทุกข์เห็นงแต่ว่าเรายังไม่ได้ เจอเหตุการณ์ที่จะทำให้มันทุกข์ได่นั้นเองก็เลยก็เลยสงสัยว่าทุกวันนี้อย่างตัวเองก็จะบอกว่าเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรเป็นก็ ก็มันอาจจะหลอกตัวเองก็ได้อะไรไม่เป็นได้ก็ไปขังตัวเองอยู่เฉยๆนักเดือนหนึ่งเลยหนูจะติดปัญหาเรื่องห่วงคนอื่นนะคะ ก็นั่นแหละ ถ้าห่วงคนอื่นมันก็ต้องห่วงตัวเองมากกว่า เพราะไม่มีใครรักตัวเราไม่มีรักใครมากกว่ารักตัวเราเอง ถึงเวลาให้เลือกระหว่างเขากับเราเราจะเลือกใครท่านจะให้ตายอย่างเงี้ยงั้นเขาบอกถ้าคนที่จะตายคุณสละหัวใจให้เขาได้ไหมได้เลยได้ก็ดี มันก็พูดตอนนี้จะพูดได้ พอถึงเวลามันจะเอาจริงๆมันจะได้ป่ะอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ตอนนั้น บางคนมาขอเลขขอหวยบอกถ้าถูกแล้วเดี๋ยวจะถวายให้หลวงพ่อครึ่งหนึ่งพอถูกแล้วจากครึ่งหนึ่งก็เหลือแค่ แค่ร้อยละสิบก็พอมั้งหลวงพ่อยังไรไปมากมายทำไมก็อย่างอย่างตอนนี้แบบเหมือนกับแม้แต่ตรวจร่างกายอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ตัดว่าไม่ไม่ต้องตรวจเพราะสุดท้ายเราก็รู้แล้วว่ามัน มันก็เป็นเป็นก็สุดท้ายก็ตายจะรักษาไม่รักษามันก็ตาย อ่า แล้วทำไมคนอื่นมันไม่เป็นอย่างนั้นบ้างอ่ะ นคนอื่นกับเรามันต่างกันตรงไหนก็แสดงว่าพิจารณากายไม่รอบคอบ ถ้าพิจารณากายของเราและกายของคนอื่นด้วย ก็ยังแสดงว่าติดกาย ติดกายของคนอื่นแต่ไม่ติดกายของเรา ก็ต้องพิจารณากายของอื่นเหมือนกับพิจารณากายของเรา ร่างกายของเขาของเรานี่เหมือนกันทุกอย่าง แก่เจ็บตายเหมือนกัน ถ้าหนูรู้ว่าหนู จะติดแค่คนเดียวคือแฟนเออนั่นแหละก็ต้องพิจารณาบ่อย ๆ ไม่ใช่กลัวว่าเขาตายแล้วเราจะเดือดเราจะเดือดร้อนเออะถ้าถ้าบอกว่าถ้าเขาตายแล้วเดือดร้อนคงไม่ค่ะเพราะว่า แล้วทำไมกลัวทำไมกลัวฮะทำไมถึงกลัวเขาตายไม่ค่ะเหมือนเหมือนกับว่าในใจเราอะค่ะเหมือนมันไม่ยอมรับเลยนะ ที่เราเห็นว่าเขาตายที่ช่วงที่อยู่ที่นี่ ไม่ยอมรับความตายของเขา แต่รับความตายของเราได้ แล้วร่างกายของเขากับร่างกายของเรามันต่างกันตรงไหนต้องตายเหมือนกันหรือเปล่างั้นมันก็ ก็ต้องรับได้สิ ถ้าเรารับร่างกายของเราได้ทำไมเราไปรับร่างกายของเขาไม่ได้ ก็ร่างกายเหมือนกัน เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน ห้ามไม่ได้ ถึงเวลาเขาจะตายห้ามเขาได้ปะเพราะเราไม่พิจารณาเราพิจารณาว่าเขาต้องไม่ตายเราคิดว่าเขาต้องไม่ตายเพราะเพราะเขาไม่ตายแล้วเขาจะได้ความสุขกับเราใช่ไหม ไม่แล้วไปไปไปรักไปหวงเขาเพื่ออะไรวันเรารักหรือชอบอะไรมันต้องมีผลประโยชน์ตอบแทนมันถึงจะรักถึงจะชอบถ้ารักเราไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนนี่ใครจะไปรักมันเราต้องได้เราต้องการอะไรจากเขาทั้งอย่างนี่ไม่ต้องการอะไรเลยไม่ถ้าถ้าณจุดนี้ตอบจะลำไส้แล้วเพราะว่าไม่แล้วทำไมเขาตายไปเราจะไปเดือดร้อนตรงไหน ก็ก็ไม่ได้เดือดร้อนหมายถึงว่าข้างในใจเรายังไม่ยอมรับต้องกลับไปคิดคือก็พยายามพิจารณาอาจารย์แต่ว่าพอพอถึงเวลาอันนี้จริงๆเห็นภาพปุ๊บมันก็แต่ถ้าเกิดก็ใครโทรมาบอกตอนนี้ก็ตายแล้วเราจะรู้สึกยังไงเสียใจฮะเสียใจหรือเฉยเฉยเสียใจเสียใจเสียใจแล้วทำให้เขาฟื้นหรือเปล่าถ้าเสียใจไปทำไม ก็ยอมรับว่าเสียใจเนี่ยถ้าจะตอบว่าไม่เสียใจมันก็เหมือนหลอกตัวเองก็เสียใจไปอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้อยากจะเสียใจก็เสียใจไป แล้วถ้าเกิดเข้าไปมีแฟนใหม่เสียใจป่ะก็คงนิดนึงแต่ก็ต้องยอมรับล่เขาตายไม่เป็นไรเขาตายรับไม่ได้ แต่ก็มีแฟนใหม่รับได้ มันมันก็ไม่เชิงรับไม่ได้อาจารย์คือมันมันรับไม่ได้นะตอนนั้นแต่ถึงเวลาก็ต้องยอมรับล้ อันไหน อันที่เขาไปมีแฟนหรือวันที่เขาตายทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างนะล้วเกิดเขาบอกนี้เลิกกันขอเลิกกันนี่เรายังจะไม่อยากเขาตายหรือเปล่าฮะแต่กับวันนี้เขามาบอกว่า พอดีไปเจอไปเจอคนใหม่แล้วชอบเขาอยากจะขอเลิกกันเรายังเรายังอยากทาไมให้เขาตายอยู่หรือเปล่าฮะไม่ละนี่เขาตายได้อะไรเงี้ย ก็สบายใจมีคนดูแลเขาแล้วก็สุขใจ ดีใจมีคนดูแลแล้วจริงก็เปล่าจะได้บอกบอกเขาให้ไปหาแฟนใหม่ได้ไหมไม่เหมือนเหมือนเรามีคำตอบว่าเราจะทางนี้เลยก็มาทางนี้แล้วแล้วจะไปไปกังวลอะไรกับเขาก็คิดอย่างนี้สิคิดว่าเผื่อเขาไปมีแฟนใหม่ก็ Do you have anything to say? Um, <laughs> huh? She's just uh, being a wonderful interpreter. Mm-hmm. Yeah. Did, did you understand what she said? Mm-hmm. Okay. She asked about asupa. that she said her contemplation of asupa doesn't seem to have any impact on her mind. And I say, well, asupa only have impact when you have sexual desire. When there's no sexual desire, then the contemplation of asuka doesn't have any impact. Like if you don't have a headache, if you take a painkiller, it doesn't make any, that's no difference. But when you have a headache and you take some aspirin, then you feel the difference. It's the same way when you have the sexual desire and you contemplate on a supa, it can suppress or eliminate the sexual desire from the mind. So when you don't have it yet, you have to first prepare do the groundwork, do the homework. Contemplate so it becomes uh, instantaneous when you need it. Once you can can can can instantaneously uh, recall this contempl- this asupa images, then you should try to arouse your sexual desire to test whether you can you have this asupa to suppress it or not. Because sometimes sometimes you don't have sexual desire, it, it doesn't mean you have lost them. Maybe your physical condition or old. old or <laughs> I saw you cry from porn video. yeah. So you have to look they at test it. yeah, test whether ah. yeah. then when you this have this desire, can you can you suppress it. Mm-hmm. Because this, this sexual desire sometimes is very devious. Yeah. You don't know whether you really have lost it or not. You have to at least know that if they should come up, if if it should come up, you should be able to always uh, get rid of it. Mm-hmm. And the the tools to get rid of it is the contempt, the asupa you can instantaneously think of the all the organs of the body, uh, the the corpses, the body turn into corpses. Then you you won't have any problem. This problem usually arises for people who keep the eight precepts mm-hmm. of, of monks who have to to maintain this purity, and they're not allowed to to be near the opposite sex. So this can sort of uh, pressure the, the sexual desire to come up. So monk have to always try to contemplate on asupa to to suppress or to eliminate this sexual desire. But for lay people, sometimes you have other way of enjoying yourself without having to have sex. You know, you can enjoy yourself by having food or drinks, uh, entertainment, uh, going places. So maybe this sexual desire is put in the back burner more or less. So you don't feel the pressure to to to have to contemplate on the sutra because you can still be happy without having sex. Right? but with monk, even going to places to drink or to enjoy through all the senses, this is all uh, what you call prohibited. You know. Then uh, the pressure will build up. You know. So when a monk sees somebody, uh, see a woman, maybe it, it will suddenly just arise. You know. And if, it, if he doesn't have any asupa contemplation, he'll just keep he'll just keep thinking about that woman, that mm-hmm. image that aroused, and then eventually he find that he, he can no longer remain in rope. Mm-hmm. Have you heard of uh, Ajahn Chah's, one of Ajahn Chah's monks who ordained for about 40 years? And recently? Yeah, he's yeah. a Japanese monk. Mm-hmm. Okay. He, he, he came into close contact with a woman and he, he he doesn't have this protection, I guess. So instead of trying to get rid of her, you know, uh, he keep on having continuing on more more contact, more relationship, and he eventually just find it impossible for him to remain as a monk. So he has he has to disrobe, and after he disrobed, they got married or they they lived together. It's because he doesn't see the asupa in that body. Every time he sees that body, he sees the, the attractiveness of that body, not the repulsiveness of that body. What about using the asupa? practice for just preparing for letting go of the body for death. That is that is uh, more or less the the what you call death contemplation, the the end of the body. That's different. You know? That's different. But it, it, you can use a similar object like corpses. This is where the the body will eventually become when it dies. So you have to tell your mind that eventually you're gonna have to lose this body and what and this body will then become corpses. If you leave it in the cemetery, it will slowly uh, deteriorate, disintegrate, return to the four elements. The water will separate, the the air and the fire will separate, and all that is left is just the earth element. Like you leave the body long enough, it becomes dry, and then eventually broken into pieces and become dust. That is the, the, the, the path of the body, the future of the body. So we have to remind us that we don't live for, this body don't live forever. And we have to be willing to let it go when it happens. Because if we don't we don't want to let it go, then we will hurt ourselves mentally. The things that hurt the mind is the desire of the mind to cling to things like the body. But everything that the mind clings to, it will eventually have to be gone, or the mind will have to be apart from that those things that it that it clings to. So if you don't want to hurt your mind yourself, then you must let go of everything. In order to let go, you have to constantly contemplate on anicca, which is mean permanent, impermanent. Everything is is temporary. Everything will eventually be gone from you, or you will be gone from them if you contemplate and remind yourself when things happen, you can accept the the truth. But if you don't think when it happens, you you you're not prepared, you're not ready, because you still cling to it, you still want that thing. And when you if you want it so bad, it, it will hurt you. So the reason for us to contemplate on impermanence or death is just to maybe gradually or or instantly maybe to teach the mind to let go, not to cling to anything, because clinging will make the mind will hurt the mind when it when things have to leave you or you have to leave them. This is contemplation of anicca on the body or on, on on things that you attach to let me be your possession. Besides your body, you, you still cling to some other thing because you find happiness from having them. Oh, I think I will. huh? You will what? Or, or I, I think I would if I had it. Yeah. <laughs> yeah. The reason why we have things because we we feel that these things make us happy. See? And once they make you happy, you don't want to lose them. When you lose them, you feel unhappy. You feel sad. Some people, if they lose something that they love a lot, they might not be able to go on living. They're contemplating on killing themselves. That's because they feel there's nothing left for them to to exist. There's no happiness you know, when you lose everything especially when you lose your the body's ability to to do things to make you happy. People when they get old, get sick, sometimes they contemplating on killing themselves. But killing the body doesn't solve the problem. See? The problem is your desire for things, the, the desire to use the body as the means of acquiring things to make you happy the way to to solve this problem is to stop relying or using the body as the instrument or the tool to make you happy. And in order to be happy without relying on the body, you have to make your mind calm and peaceful. You have to practice meditation. If you have samadhi or calm then the mind becomes happy in itself. Then you don't need to have the body or anything else, anything to make you happy. Because you can be happy without having to have anything. But you need to have the, a calm mind. The mind that stop grasping for things, stop desiring for things. Even the mind becomes calm, all this desiring and grasping and wishes wanting will disappear. And you don't feel you, you need anything. That's why we, we have to, to meditate. And in order to, to meditate, we have to temporarily give up all the things that we used to rely on to make us happy. Like going to movies, going to parties. That's easy. Yeah. <laughs> difficult. What is Those difficult? Those are the things that are difficult. The the ideas about um, what I think. You know, I still go out. As per, you know, it's, it's as I as the Dharma is becoming, you know, more of the way I think. Um, well, I'm becoming skillful at that, going to that, that was easier. But um, like even at the monastery where I stay, it's wanting to be a part of that. I mean, it's all the same things that you are in the, you know, in the world, but you can do the same things. You know, you, you want the teacher's attention. You want. It's just still you know, desiring there, it's the same, but it's different object, desire, dif- yeah. different object of desire, but it's still desire. Still the desire. Because the Buddha said there are three kinds of desire: mm-hmm. desire for the sensual gratification. I mean, you might not, you might not have any problem with it, but there's desire to become or to be, to be accepted, to be something, somebody, or the other, the third one is not to be. Mm-hmm not to be treat, mistreated, not to be you know forgotten or something, mm-hmm. or not to not to get old, not to get sick, or not to die. These are the third type of desire, the negative desire. Mm-hmm. To be and not to be. The desire to be and the desire not to be. And the desire for the sense the sense pleasure, sensual pleasure to see, to hear things, to make you happy by by doing these things. So different different people might have different uh, issues with this desire. So some, like you say, for you no problem as far as uh, going out to parties or you know, that kind of thing. For you, maybe maybe your age, you've been through that already. It's a certainly uncertain thing. Maybe it's more intellectual thing that you desire for. Mm-hmm. But you still desire. Yeah. And and then there's the other part of um again I I know in, my meditation there's this desire to get there, you know, and uh-huh. not to be just mm. just to be here. Yeah, just yeah. to be with process, you know, and it, uh, that, but that's like it's becoming too that. Mm-hmm. So that's what I'm. The desire to become can block your your, your getting there. It's okay to have the initial desire to practice, but once you start practicing, you have to forget about that initial desire, and then only concentrate on on the process of making it happen. But you keep keep desiring because you feel you're not getting there. That's because you're not doing the process. You forget the process. You just keep thinking about the end, the result of, of the, the process. Uh, but you're not thinking about doing it. You just want to get it and you know it's not like object in which okay you want it you can just go to the store and buy it but that is still a process yes you have to go to the store and, and buy so if you want to have peace and calm you just have to be alone and concentrating on one object don't think about other things just focus on one object keep the mind focused. Then you can use this ability to focus to to sit in meditation and to get the mind enter into calm. This is something you have to do all day long. from the time you get up to the time you go to sleep, you to you have to continually uh, restrain your mind from going everywhere. Just bring it back to one, one point, one place. You can use a mantra. You can use your body. Something to focus your mind or concentrate your mind. If you can do this when you sit, you can bring the mind to enter into samadhi, into time. And once the mind becomes calm, you you achieve what you want: peace of mind, happiness, bliss, whatever you call it, contentment, contentment. <laughs> Samadhi is actually uh, a temporary nirvana. Hmm. Mm. Nirvana is a uh, what you call continuous calm, endless. With samadhi, is only uh, temporary. When you enter into samadhi, you find that peace and calm, but you can only remain in that state for a while, but not all the time. After you withdraw, you come back to your pre- previous state. You start to think and then you you might start to become restless and agitated. So when you come out of samadhi, you want to continue on focusing your mind, restraining your mind from uh, thinking aimlessly. This way will prevent your mind from becoming restless, and you can then go back and after you have you have done what you have to do Sometimes when you in samadhi, you have to come out because you have things to do. Like for your body, you may have to go to the restroom, or drink, or eat, or whatever. But once you finish with whatever you have to do, then you want to go back into samadhi again. Try to go in there as much as possible until you become proficient. You can enter into samadhi at any time. But that is only the first part. The, the second part is to how to maintain your peace of mind after you come out of samadhi permanently. If you use mindfulness, you have to constantly focus on it. Focus your mind to keep it from uh, from being becoming restless or agitated. But if you use vipassana or insight, this insight will protect the mind from becoming restless and agitated because it will eliminate the source of our restlessness and agitation, which is our desire. Insight inside of vipassana will tell you that everything that you think is good for you is actually bad for you. So once you see that everything that you, you desire for is bad for you, then you will stop desiring for them because it, why they why are they bad for you? Because they are they are impermanent, they are temporary. They might be good for you briefly, but after a while, things will change. Things that make you happy could turn out to make you unhappy. So everything is like that. Everything will change or will disappear. Maybe the happiness from getting what you want once you have got it then it will that that good feeling will disappear in a few days, and what you have doesn't mean anything to you anymore. You got to have something more better. So if you have vipassana or insight, you will see that everything is temporary. They are like a, um, a mirage, really. They seem real, yeah, but when you have it, they don't seem to be like what you think before you have it. Before you have it, you think it's, it's everything, you know. But once you have it, you say, eh, it's, no big deal. Mm-hmm. So it's your mind that making up the, the picture, the greatness of things, you know, when in fact everything is not that great. I think mirage is a good a good uh, yeah. analogy. Mm-hmm. The Buddha said everything is like bubbles they they they come and go. You know. Every, you cannot hold on to anything for long. Everything is fleeting, transient. So you can see this, and you cannot control them. You cannot tell them to be like this all the time someday when you have this good feeling, you can say, "Oh, I, I have wanted this good feeling all the time." You cannot do that. Sooner or later, it will evolve into something else. So if you have this insight to the nature of things around you, the things that you desire for, that they are not really that good. They, in fact, will make you, will hurt you one day, because they will change or they will disappear so it's better not to have them. It's better to come back and have your samadhi. So once you have got rid of your desire, then there will be nothing to to disturb your samadhi, your peace of mind. Once you have got rid of all your desire, then your your samadhi will be continuous, without having to enter into samadhi. You can be keeping in like this, and your mind can be peaceful and calm as if you are in samadhi. That's what the, the Buddha called nibbana, the permanent state of calm, regardless of what happens. The mind is not being affected by them because the mind doesn't have any desire for anything. The mind has got rid of the desire for the body Right now we have the desire for the body to be strong, to be healthy, to live forever. But the mind finds that with insight, you know that's just impossible. The body will get sick, get old, and die. So this is vipassana, see things as they are. But the delusion will create this this uh, this deception to make you think that the body is good and it will last, but it doesn't. So when you know that the body will die, then you stop relying on using the body for your happiness. Once you stop relying the body, then you can let go of the body. Whatever happens to the body will not matter. Why not right now it does matter because you still rely on your body. If you have little wrinkles, you start to worry. Sorry, yeah. <laughs> Don't want to get old, ka? <laughs> But on, on the way to go to uh, Samadhi, Nakamaster, um, it it's not easy to do. You know, when when we try <laughs> like uh, when we try to see it yeah. and um, focus on it, and then my mind is goes that's anywhere. Why, that's why you have to be mindful all day long. you have to focus on one thing. Putto, putto all day long. Putto, putto, and then go another way. Come back, bring it back, bring it back, keep bringing it back to putto, putto. <laughs> at when you when you start doing it, it's like a tug of war. Mm-hmm. Your your mind wants to go one way, your Bhutto wants to it wants it to come the other way. So if Bhutto wins, then it'll come back. If Bhutto loses, then it'll go all all around the world. <laughs> so if in my mind that instead of, I, I mean, I know I, I, am less concentrated than I was. My mind is worse now. There's the thoughts are. Because you're not controlling it. Because I let it go. Yeah, that, you yeah. let it go. You have to restrain it. And I it. just don't want, maybe because of other things that I don't want to see or I mean, you know, I, I told you about the monastery. It's your desire. Eh? Yes. Your desire. Desire to be free, to sing, to be able to sing anything, do anything you want to do. But this, this desire, this freedom actually costs you, hurts you more than, than helps you. See? See, that's the delusion in the world today. People feel that they have to do what they want to do. That's freedom. And then they will be happy. But they, do, they don't know that the happiness that they get is only briefly. Mm-hmm. Once they have it, they don't know, they don't know, they don't mean anything anymore. You have to have something more, more, more all the time. Or you, you do it and then they disappear right away. Mm-hmm. You go to a party, you have fun, the next day it, it disappears. So the next day you have to go to another party so you have to keep chasing all these things all the time because they are temporarily happinesses, And eventually you'll run out of steam, run out of money, run out of ability to, to chase this kind of happiness. <laughs> yeah, and you want to kill yourself. Because you, you're not happy, you, you cannot do what you want to do anymore. But if you can make your mind peaceful and calm, then you don't have to do anything, and you can be happy, much happier than doing everything that that you you used to do. So try to restrain your mind. Forget about freedom. That's that's the delusional idea, really. The real the real thing is the real freedom is to restrain your mind. Because once you can restrain your mind, you you'll find another kind of freedom freedom from desire. The freedom to do what your desire wants you to do is hurt, is bad for you, let's put it that way. Mm-hmm. There are two kinds of freedom freedom to do what you want to do, and freedom to stop you from doing anything. Yeah. <laughs> That is better. To have the freedom to to to to to not to do anything, not to be pressured by your desire. Then you can just sit here comfortably and not have to do anything. You you can be happy. Not you don't need anything. Not take for something, not take with something. Huh? Not not not take it. and not worry about uh, something. Uh, because you have nothing to to worry. Because you have nothing. You have nothing to lose. When you have nothing, you have nothing to lose. When you have something, you have something to lose. Because everything is impermanent. Everything is temporary. Okay, I have to switch back to yeah. the Thai mode. <laughs> Ah, ใครจะมีอะไรบ้างอยากถวายข้าวของเราถวายก่อนใครต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้นะใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ ไงไปไหนมาอ๋อเดี๋ยวจะมาลาสามามาไปไปไปบวชนะกไปวันที่อะไร บวชวันที่ห้าจะไปอยู่พระจันทร์เรียนสามท่องน่าได้เลย ก็น่าจะได้อ่ากลับมาบวชที่แหนรี่วเลยบวชแตนรี้เเขาก็เลือกไปเมื่อ ไปอยู่ราชพระอาจารย์เมื่อไหร่สิบสามครับสิบสามเสียดายไม่ได้บวชที่นี่ ไม่เป็นไร ที่ไหนก็เหมือนกันขากลับของมาเส็บที่นี่เลยได้อยู่กครูบาอาจารย์ดีคนควบคุมที่นี่มีใครควบคุมเป็นไงพอจะเข้าใจยัง เข้าใจแล้วก็ทางที่ดีก็ควรจะเตรียมตัวไว้ใช่ไหมคะ ก็ฝึกไว้เรื่อยๆไม่เสียหายเรื่อยๆให้มันจำได้จดจำนะเห็นใครก็ให้พยายามให้มันเห็นทุกอย่างในการสามสิบสองเห็นทรากศพ มันจะได้เมื่อเกิดมีอารมณ์ขึ้นมามันก็จะได้ใช้ได้ ถ้าไม่เตรียมไว้เลย เดี๋ยวเกิดมันเกิดมีอารมณ์ขึ้นมา มันก็ระบาดแตกได้ข้อสำคัญในปัจจุบันก็พยายามให้ใจสงบ ให้ใจมีความสุขกับที่เราอยู่ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้ามีความไม่ไม่ไม่สบายใจก็แสดงว่ามันมีความอยาก ก็ต้องพิจารณาดูกำลังอยากอยู่กับเรื่องอะไร แล้วก็ใช้การพิจารณาตายรักไปหยุดมันอยากให้สามีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องพิจารณาว่า ทุกคนเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นก็เป็นรักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็ตายนะแล้วที่นั้นไม่วิตกกับอะไรวิตกกับเรื่องรายได้ก็ช่างมันทำไง มันถ้ามันจะไม่มามันจะทำไง ไม่มาก็ใช้น้อยหน่อยใช้น้อยกินน้อยหน่อยอะไรไปถ้าไม่ได้ก็อดเอาดีซะอีกนะคะร่างจะได้ผอมลงได้ผอมลงอาจารย์ะอยู่เดนมาร์กก็อยากไปเมืองไทยเมืองไทยอยากกลับไปเดนมาร์ก นั่นแหละ มันก็อย่างนี้แหละก็อยากเหมือนกันแหละอยากอกให้ปรับรักมันอยู่ที่ไหนที่หนึ่งไปเลยอยากมาปฏิบัติธรรมค่ะที่ที่โน่นนี้ไม่ค่อยสัปพยะค่ะ ถ้ามาแล้วก็อย่ากลับสิงั้นถ้ามันไปยากมาแล้วบอกเมื่อซีบอกคิดถึงเดนมาร์กเอาที่ไหนที่หนึ่งปักหลักไปเลยปิดประปิดประตูตีหมาไปเลยปิดประตูตีหมาไปเลยค่ะหมาไม่ชอบเปิดให้เปิดประตูพออยู่ห้องนี้ก็อยากจะไปอยู่ห้องนั้น ย้ายไปย้ายมาอย่างนั้นมันก็เลยไม่สงบสักที แต่มาเมืองไทย่สงบก็ได้มีการปฏิบัติเป้าหมายคือความสงบความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งจะสงบได้ก็ต้องตัดความอยากให้ได้อยากจะถามอะไรไหม ไม่นะ ถ้าจะฟังเทศต้องมาเสาร์อาทิตย์ วันธรรมดาก็คุยกันแบบนี้คุยกันสเปะสปะแล้วแต่ใครจะมีเรื่องอะไรก็ถามกันตอบกันไปถ้าสาวที่ก็จะพูดยาวหน่อยก็ประมาณสักสี่สิบนาทีถึงห้านาทีแล้วก็มีการตอบปัญหากัน แต่เราชอบแบบวันธรรมดาสบายเพราะจะถ้าจะเทศยามันต้องนึกก่อนว่าจะพูดเรื่องอะไรดี จริงไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแล้วพูดจะมัน ซ้ำๆอยู่นั่นแหละแต่ความจริงคนฟังก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้สึกว่ามันซ้ำหรอกเพราะคนฟังนานๆจะมาฟังกันสักคนหนึ่งี๋ยวฟังแล้วก็ลืมพอพูดวันนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ลืมนะเรื่องพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยมากี่กี่ปีกี่วันก็พูดเรื่องนี้ว่ารักษาใจให้สงบตัดกิเลสแค่นี้มันก็ลืมกันพอไปก็ไปทำตามกิเลสกันต่อ แล้วก็มาทุกข์แล้วก็มาถามปัญหาทำไงเนี่ยไม่เคยได้ฟังเลยจมานี่ค่ะนะความทุกข์มันเป็นเรื่องของความอยากเท่านั้นแหละถ้าทุกข์กับสามีก็ต้องพิจารณาว่าอย่าไปอยาก ยังไงเขาก็ต้องตายยังไงก็ ต้องจากเราหรือไม่ใช่นั้นเราก็ต้องจากเขาไป จะได้หายทุกข์ เดี๋ยวจะให้พรก่อนนะ เผื่อใครที่อยากจะไปจะได้ไปได้ I'll d blessing first. ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิสเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวาทานติ อายุมโนสุขังภาลังจะกลับเมื่อไหร่วันศุกร์เหร ไม่ไม่คนสถานวันเสาร์คิดว่าจะมาลาแล้วคิดว่าจะมาว่าลาวันนี้จะกลับแล้วโอ้ไม่ใช่ค่ะพอดีสายไม่มาพอดีมีปัญหาค่ะศึกลาเรียนอาจารย์ไม่มาหรือว่าพักกันกี่วันนะพักถึงวันที่ห้าค่ะห้าวันค่ะ Pleasure. I leave tomorrow at 11. I heard you're going back to Ajahn Tan. Yeah. Why not three weeks? Good. Yeah. Try to stick around place. I, yeah, I will. I, I, right after that, I, I go back this day. Yeah. Going back to what meta? or no? I'm going to go back and, uh, and then see what I can yeah. work out there. If I can um, practice there, yeah. I have a place there that's away, but if I can stay away from the kitchen. yeah. yeah. <laughs> Just have your intention, what you want. Yes. Yeah. This just uh, helps me. Only help, only help partially. Right. Yeah. yeah when when when the time comes to work work but if you want to have a limit to the work that you have to do so you can free yourself to do more practice I think that should be possible yeah, we'll see yeah. how it works if yeah. not then I, I, can make you know because now they they're without you they find that they can exist so they might not don't need you anymore yeah. Then then you don't have to do like what you used to do before. Right. It's a matter of um, the other lay people. You know, everybody's finding a balance there too because mm-hmm. um, you know we don't have resentment. Mm-hmm. But I think I think it's yeah. Hmm. it's, it's up to uh, San Ajahn Jaffin. Mm. Have you have you heard of Ajahn Dick? is a disciple of Ajahn Mahabua. I heard he built a, a monastery out in Virginia. Yeah, they've been working on it. Yeah. Maybe that's another possibility. If they so far there's not much um, for women mm-hmm. to practice. You know, not really a space. Not a place to stay. Yeah, and um, I don't know how much support they have, mm-hmm. so that if a woman is there, she can practice and not be the main yeah. provider. <laughs> so I want to be careful Yeah. I don't go too But I think you know it's it's up to me. It's my intention. Mm-hmm. To, and I think it's much stronger now. Mm-hmm. All right, I think you'll eventually find a place somewhere. <laughs> okay, good luck to you. <laughs> กลับไปได้แล้วไม่มีอะไรแล้วนอกจากจะมีปัญหาอยากจะถามอะไรอะไรมันไม่สงบอ่ะใจมันไม่สงบมันก็เลยอยากนู่นอยากนี่ลึกๆโดยที่ไม่รู้ตัวว่าอยากอะไรตอนที่ใครตอกก็ยอดมือตกลงไปนั่นแหละก็อยากไม่ให้มันตกไงก็พอพุทโธทีมันก็เออมันก็หยุด ก็ยอมรับว่ามันมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดายอมรับว่ามันไม่มีรายได้ ก็ใช้มันน้อยหน่อยเลยไม่ได้ใช้เยอะแล้วนะคะตอนนี้ขอเทียบก็ยังลดได้อยู่นะมันมันไม่มีมันก็ไม่มีใช้อยู่ดีอ่ะไม่ถามเป็นใจอยากขายดีได้มันอยากจะมันอยากจะได้รายได้มัน มีรายได้แล้วมันจะได้ใช้ได้อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้ อยากจะทำอะไรก็ทำได้ที่ตอนนี้มันอยู่คือรายได้ที่มีอยู่ตอนนี้มันมันมันคงที่อยู่แล้วคือความเสี่ยงมันพอดีหรือพอดีพอมันหายไปก็เลยทำให้เราต้องเปยนรักตรงนู้นรักตรงนี้ ก็ต้องรับเสียทำไงล้วมันช่วยไม่ได้นะมันมัน สั่งมันไม่ได้เนี่ย ว่าให้มันคงที่คงเส้นคงวาสั่งไม่ได้ก็ต้องใช้ปัญญาคอยปลอบตัวเราว่มันก็เป็นทุกคนไม่ใช่เราคนเดียวต้องตัดรายจ่ายไปเรื่อยๆรายจ่ายตอนนี้ยังมากอยู่รายจ่ายจริงๆ แค่กับข้าววันละมื้อก็พอแล้ว อาหารวันละมื้อก็พอแล้ว นอกนั้นไม่ต้องไม่ต้องจ่ายแล้วตัดได้หมดเลย มมันจะเป็นวัวเป็นควายแล้วนะกินแต่ผักอ๋อไม่เป็นไรกินเนื้อก็ได้ไม่ต้องกินแต่กินแต่กินกินวันเรื่องเรื่องค่าอาหารคนเดียวไม่ มันไม่เท่าไหร่หรอกมันเรื่องอย่างอื่นมากกว่า ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นมันมากกว่าอย่าไปใช้ไฟเลยอย่าไปเปิดไฟดูมันจะมีค่าใช้จ่ายอหไอย่าไปดูทีวีจุดเทียนเอาก็ได้อยู่แบบพระเนี่ยพระบนเขานี้ก็ไม่มีไฟอยู่ได้น้ำประปาก็ไม่มีใช้เขาก็อยู่ได้ สมัยที่เราเป็นคารวาสก่อนจะบวชปีหนึ่งเราก็ไม่ได้ใช้อะไร ไฟฟุ้งไฟฟ้าเราก็ตอนคืนเราก็ไม่ได้ใช้ ตอนคืนเราก็นั่งสมาธิไป ไฟก็ไม่ต้อง ไฟเดือนไม่กี่บาท น้ำก็อาบวันละหนก็พอแล้วไปอาบสักกี่หนหนึ่งยังลดได้รายจ่ายรายจ่ายลดได้ รายจ่ายมันเยอะมันชอบไปออกไปข้างนอก เวลาออกข้างนอกเนี่ยมันจ่ายเยอะ การน้ำมงน้ำค่าน้ำมันก็จ่ายแล้วเนี่ย รถก็อาจารย์ก็ค่ะถ้าเกิดจะขออนุญาตถ่ายรูปกับอาจารย์ได้ไได้ เอาเนี่ย มันรายจ่ายลดรายรับลดก็หาวิธีเพิ่มรายรับบ้างสิขายของอีกแห่งอีกที่หนึ่งสิครับ มันมีวิธีหรอกถ้าคนเราจะทำจริงๆอ่ะเนื่องจากมันทำไม่ได้จริงๆก็ช่วยไม่ได้อ่นอ่านในเว็บคำสอนของอาการลงไว้แฟนเป็นชาวสามร้อยเกว่ากันแฟนเป็นชาวอะไร ะอ่าแฟนเป็นชาวฝรั่งเศสอ๋อเขาชอบอ่านหนังสือไหมไหนครับอ่านภาษาอังกฤษได้ไหมได้เอาเอาหนังสือภาษาอังกฤษไปให้เขาไหมเดี๋ยวจะให้อาจารย์คะตอนที่เวทนาแรงๆแล้ววันนั้นเราฟุ้งเราบริกรรมในใจมันเอาไม่อยู่แล้วมันต้องออกเสียงหมายถึงว่าไม่ได้ออกเสียงมันต้องพึงทำมันก็ไม่คุ้ก็ เป็นช่วงบางช่วงเออมันก็ว่าจะสู้ไม่ไหวคือมันความจริงมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย มันอยู่ที่ใจ ไม่ต้องพึมพำก็ได้ ก็พึมพำในใจไปก็ได้เนี่ยมันช่วงเหมือนเหมือนมันไม่มีทางระบายก็ก็มันก็ไม่เคยได้ยินว่าเขาทำกันอย่างนั้นเราก็ใช้คำบริกรรมภายในใจไปพึมพำไปภายในใจไป เพราะมันไม่เกี่ยวกับร่างกาย ความทุกข์ของใจมันไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายพอดีหนูมีพี่สาวที่เขาเป็นโรคหัวใจและโรคเครียดคือใครพูดอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้ เขาจะปีแตกเขาจะแบบโรคหัวใจขึ้นอะไรหนูจะช่วยยังไงได้บ้าง ก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะ ไม่อยากจะให้เขาแบบเข้าแบบทำนะอะไรให้เขา ใจเย็นลงนั่นสิ ก็มันเรื่องของเขาถ้าเขาอยากก็ก็ดี ถ้าเขาไม่อยากก็มันใครพูดอะไรก็ไม่ได้ เอาเรื่องของเราดีกว่า เรื่องของเราคือไปอยากให้เขาเรา เราแก้เรื่องของเราก่อนเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นเขาพูดอะไรไปแฟนเขาลูกเขาพูดอะไรนิดเดียวเขาจะจะผูกคอตายอะไรเนี่ยแบบมันก็เรื่องของเขา อ่ะทำไงก็ไปห้ามเขาได้หรือเปล่า ใช่ไหม ก็ลองคุยเขาดูเถอะพี่ใจเย็นๆหน่อย พุทโธไหว้พระสวดมนต์ก็จะทำให้ใจเย็นไปวัดไปทุกที่ทำบุญแต่เขาไม่รู้จักควบคุมใจเขาไม่มีสติบอกถ้าอยากจะ อยากจะให้ใจสบายก็ให้สวดมนต์ว่าให้ท่องพุทโธพุทโธ อยู่เรื่อยๆ นี่มันอยู่ที่ตัวเขาอ่ะเขาต้องการหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเราไปทุกข์แทนเขาทุกเพราะเราอยากให้เขาสบาย อยากให้เขาไม่เป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ อันนี้เป็นความ อันนี้เราต้องแก้ อันนี้ก่อน คือความอยากให้เขาดี ให้เขามีสุขเนี่ยดี แต่อย่าให้มันทำให้เราต้องทุกข์ด้วยอย่าง ถ้าเราทุกข์แสดงว่ามันเป็นกิเลสละ ของเรา แต่ถ้ามีความปรารถนาดี อยากให้เขาสบาย มีความสุขนี้เป็นความเมตตา อันนี้ถูกต้องค่ะก็ไม่ได้ทุกข์แต่อยากเขาหลุดพ้นกันนั่นแหละก็อยากนี่แหละอยากก็ดีถ้าเขาไม่พ้นก็ต้องทำใจ อยากแล้วถ้าเขาไม่ทำตามที่เราอยากให้เขาทาแล้วเราจะไปทำยังไงใช่ไหมก็เขาเขาฟังเราหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าตอนเขาโมโหไปฟังใครแล้วตอนที่เขาไม่โมโหนี่ ฟังหรือเปล่าเขาก็ว่าเขารู้แต่เขาพอมีใครมากระทบอะไรนี่ก็เป็นอีกเออเขาก็รู้ไม่ใช่เขาไม่รู้ ปัญหาของเขาที่เขาไม่พอใจไม่สบายใจเพราะเขามีความอยาก อยากให้เป็นอะไรตามใจเขาไงพออะไรไม่เป็นไปตามใจเขาเขาก็โมโหเขาก็โกรธขึ้นมาถ้าก็อยากจะลดความโมโหก็ลงก็ต้องลดความอยากลง ให้ ให้พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีมีอยู่เป็นอยู่ อย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอไม่ได้ดังใจอยากก็จะโกรธขึ้นมาตอนนี้เราก็ไม่สบายใจเพราะเราอยากให้เขาสบาย มันก็เลยกลายเป็นลูกโซ่ไปไม่สบายกันเป็นทอด ๆไป เขาไม่สบายก็เลยทำให้เราไม่สบาย พอเราไม่สบายคนที่เขารู้จักกับเราเขาก็ไม่สบายตามเราอย่างนี้มันก็ไม่สบายกันไปหมด เพราะมันไม่รู้จักวิธีแก้ วิธีแก้ก็คือต้องแก้ที่ความอยาก ถ้าทุกคนไม่มีความอยาก แล้วจะไม่มีปัญหาอะไร เจ็บก็เจ็บไป ตายก็ตายไป เสียก็เสียไป อันนี้ก็ไม่สบายเพราะรายได้ลดลง น้อยลง เพราะเพราะความอยากเออยากไม่ให้มันลดลงสลดใจค่ะอจนั่นแหละสลดก็เศร้าใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นนั่นแหละเวลาได้ไม่รู้ เวลาได้มากๆไม่เห็นสลดเลย มันไม่เคยได้มากเลยนั่นเลยพอ พอลดหน่อยสลดเลย เนี่ยนิสัยของเรา ทุกคนมีแต่อยากได้ไม่อยากเสียกัน พอเสียแล้วสลดหดหูขึ้นมาจริงพอได้แล้วดีอกดีใจกัน ต้องมาหัดเสียกันบ้างเนี่ย พระพุทธเจ้าสอนให้ทำบุญทำทานกัน ให้ลดให้ลดความอยากได้ลงด้วยการ เอาสิ่งที่เรามีอยู่นี้เอาไปให้คนอื่น แล้วหัดใช้น้อยๆ กินน้อยๆมักน้อยก็เร็วมักน้อย ถ้าสันโดษก็ยินดีตามมีตามเกิด ได้มากก็ดี ได้น้อยก็ดีเพราะความจำเป็นจริงๆของร่างกายนี้มันไม่ว่าดูขอทานสิเขายังอยู่ได้เลย เนี่ย คนที่เขาขอทานกินไปวันๆหนึ่งเนี่ย ทำไมเขาอยู่ได้ เรามีมากกว่าเขาตั้งเยอะแยะ เรายังไปทุกข์ยังทุกข์มากกว่าเขาเองนี่ไม่ดีขอทานนี่เขามีความสุขมากกว่าพวกเราใช่ไหมเพราะเขาทำใจได้ก็ยอมรับกับสภาพของเขาได้ว่ากู ก็ต้องขอกินอย่างนี้ไปเรื่อยๆ กินตามมีตามเกิดไปไอเรามันเคยมีเคยกินอย่างไรก็เคยมีเคยกินอย่างไร ก็ต้องกินต้องมีกินอย่างนั้นเสมอ ไม่ยอมให้มันลดลงไป พอมันลดลงไปหน่อยเดือดร้อนขึ้นมานี่เราอยู่ในโลกที่มันมีขึ้นขึ้นลงลงเหมือนน้ำฮะน้ำทะเลมีขึ้นมีลง จะให้มันไม่ขึ้นไม่ลงได้อย่างไรชีวิตของคนเรา มันก็มีเจริญมีเสื่อมลาบยศสรรเสริญมันมีเจริญมีเสื่อมบางทีก็เงินไหลมาเทมา บางทีก็ไหลออกไป บางทีก็ไหลเข้ามา ตำแหน่งบางทีก็ได้เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆ บางทีก็ถูกโยกย้ายบางทีก็ถูกตรวจไม่มีอะไรแน่นอนอ่ะ แต่เวลาเราเกิดมาแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยถ้ามันอยู่ได้ทำไมเป็นเด็กๆ นี่อยู่กับพ่อแม่สบายจะตายไปไม่มีเงินก็อยู่ได้ ถึงเวลากินก็มีกินก็พก็จบแล้วเวลานอนก็มีที่นอนก็พอแล้ว ไม่มีมีมีปัญหาอะไรเลยมีปัญหาก็ตอนที่ พอหากินเองได้ หาอะไรได้ก็เลยความอยากก็เลยมากขึ้นพอมันมากแล้วไม่ยอมลดแต่สี่ปัญหาเนี่ยใช่ไหมต้องพยายามลดมันด้วยความมากน้อย บอกเฮ้ยตอนนี้มีมากเกินไปแล้วเอาเงินไปทำบุญดีกว่า อย่าไปซื้อข้าวซื้อของที่ฟุ่มเฟือยขอ จะทำธุรกิจสอนจะดีนะคะชี้แนะให้หน่อยอ๋อมันก็มีสามทางอ่ะ ดีไม่ดีเท่าเดิม ก็บอกว่าสามทางแล้วนี่มันจะได้ทางไหนก็อยู่ที่ความสามารถของเราหนูทำอยู่หนูปิดไปสองปีทำนวดแผนไทยแล้วทำเสริมสวยตอนนี้ ทำเสริมสวยขายเสื้อผ้าหนูว่าจะไปดูที่ใหม่จะทำ่อนจะดีไหมหนูอยากก็อย่างที่บอกไงว่ามันดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ หรือเท่าเดิมก็ได้ก็ไม่ไม่ไม่ทำมันก็ไม่รู้ อ่ะ ถ้าอยากจะรู้ก็ลองทำดูสิเราไม่ใช่เป็นหมอดูเขาเนี่ยนะเราไม่มีอาชีพทำหมอดู เรามีอาชีพแต่บอกแต่ความจริง ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีสามทางอ่ะ ดีกว่าเดิม เท่าเดิม หรือเร็วกว่าเดิม ก็อยู่ที่หนึ่งความสามารถของเราสองอยู่ที่เหตุการณ์ ถึงแม้เรามีความสามารถถ้าไปอยู่เจอเหตุการณ์ที่มันมันเศรษฐกิจตกต่ำถดถอยไม่มีมันไม่มีดวงหรอก มันมีจังหวะของชีวิตมันมีจังหวะ ไปทำอะไรที่มัน ได้จังหวะ ไปทำอะไรที่คนเขาชอบ บางทีทำเข็มกัดอันเดียวเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีได้ ทำที่ตัดเล็บอันเดียวเนี่ยไปจดทะเบียน เป็นลิขสิทธิ์ของเราใครอยากจะตัดเล็บก็ต้องซื้อไอ้ที่ตัดเล็บของเราคนทุกคนมีเล็บเนี่ย ทำเราทำที่ตัดเล็บอันเดียวเนี่ยโอ้โหขายได้เป็นล้านล้านอันเลย่อ่านั่นแหละมันเกี่ยวกับใช่ ห็นไหมมโครซอฟท์เขาออกแบบโปรแกรมได้ มีทุกคนมีเครื่องคอมก็ต้องซื้อโปรแกรมเขาไปใช้ มีกี่เครื่องก็ต้องใช้โปรแกรมของเขาเพราะไม่มีใครผลิตทำโปรแกรมนี้ได้ มีเขาคนเดียวทำได้เขาก็รวยขึ้นมามหาศาลเราไปทำอะไรที่คนอื่นเขาทำไม่ได้สิจะได้ไม่มีคู่แข่งสมมติถนัดพวกสวยๆพวกโอ้ยมันคนก็ทำกันเยอะแยะไปหมดแล้วไม่ใช่ไหม ทำให้ที่คนที่เขาอยู่เขาไม่ทำกันดิคือออกเขาไม่ทำยังคิดไม่ออกเลยคือสมอะไรคิก็ไม่ออกถ้าคิดออกก็เป็นมหาเศรษฐีได้เพื่มาหาวันนี้ปิดนอนฝันจะคิดออกทำไงอาจจะไปทำขนมอะไรที่ไม่มีใครททำมาก่อนนะพอกินแล้วติดใจสูตรนี้ก็ไม่มีใครรู้วิธีทำเปียนอาชีพไหนก็ทำไปหมด อาจารย์ครับขอปรึกษานิดนึงครับ คือลาบวชสามเดือนครับอาจารย์ครั้งนี้พ่อลาบวชไปแล้วอ่าอ่ากรรมการผู้จัดการเขาเลื่อนตำแหน่งให้แล้วก็มอบหมายงานให้ก่อนไปบวชครับก็ค่อนข้างสำคัญแล้วก็เยอะอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากให้บวชแค่เดือนครึ่งสองเดือนพออย่างเงี้ยก็ ก็เอาเอาเดือนครึ่งไปก่อนก็ได้เพราะว่าเรายังต้องอาศัยงานอยู่แต่จริงก็มาสามเดือนไปแล้วล่ะไว้โอกาสหน้าค่อยมามามาปฏิบัติใหม่ก็ได้อ๋อครับเขาก็มันไม่ต่างกันเท่าไหร่เดือนครึ่งสามเดือนมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ต่างกันไม่ต่าง นอกจากว่ามันบรรลุ ถ้าอยู่ในขั้นที่จะใกล้บรรลุมันก็อาจจะต่างกันครับแต่ถ้ามันยังไกลจากการบรรลุอยู่ก็มันก็ไม่ต่างกันนะก ถ้าบรรลุมันก็ไม่กลับมาทำงานอยู่ดีนะครับถ้ายังต้องกลับมาทำงานก็กลับมาทำก่อนเถอะไว้ไว้รอบรรลุวันหลังดีกว่า มันก็บวชได้ครั้งเดียวเพราะผิดผิดในครั้งเดียว อ๋อ มันบวชได้หลายครั้งเดี๋ยวเล่าจากงานก็บวชได้ตลอดครับถ้ายังอยากจะกลับมาทำงานอยู่ก็รับรีบรับงานเข้าไว้ดีกว่าโอกาสที่จะได้ตำแหน่งมันไม่ใช่ของง่าย ผมก็แต่งตั้งไว้ครับนี่หนึงมา ผมก็ลาหนึ่งกุมภาพอดีแล้วลาบวชก็เขาให้เดือนหนึ่งก็เอาเดือนหนึ่งเดือนขึ้นกับเดือนขึ้นไปก่อนครับเขาบอกเดือนขึ้นสองเดือนเออสองก็ไม่เป็นไรนะมันไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วแล้วเรากลับมาเก็บเก็บทีละวันสองวันก็ได้ไม่ชอบเลยชอบปัญญาพวดไปเลย พระอาจารย์ผมสงสัยว่าเป็นคารวะเนี่ยทำไมเวลาการนั่งสมาธิ ถ้ามันจิตมันสงบรวมเนี่ยมันมันกำหนดเองไม่ได้เลยบางช่วงเราก็เข้าได้บางช่วงก็เข้าไม่ได้เพราะมันต้องไปคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรเยอะ ครับมันไม่ได้หยุดมันแต่เป็นพระนี่มันไม่ต้องไปคิดเรื่องราวต่างมันก็ทำให้มันสงบง่ายกว่า ถ้าเป็นพระเหมือนรถวิ่งรถวิ่งแค่ร้อยสี่สิบสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นคาราวานี้จิตมันหมุนร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย เวลาจะหยุดมันมันมันยากกว่ากันพอมาเป็นพระมันไม่ต้องคิดมากมันก็เลยทำให้หยุดมันง่าย พอไปเป็นคารวะมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดทั้งวันเลยพอจะมานั่งสมาธินี่มันกว่าจะหยุดมันได้มันก็หมดแรงแล้วประมาณมกราธันวาเนี่ย เข้าสมาธิไม่ได้เลยครับเพิ่งมาเข้าได้เมื่อยี้ครับตอนที่นั่งฟังประเทศเมื่อกี้คือ มันเป็นวันช่วงมาช่วงก็จิตสงบเข้าสมาธิได้แล้วก็ไม่เข้าไม่ได้เป็นสองเดือนแล้วมาตัวหนึ่งก็อย่าไปอยาก มันเวลานั่งเวลานั่งก็พยายามทำใจให้สงบให้คิดอะไร อย่าอย่าไปคิดอะไรแม้แต่ความอยากให้มันสงบก็อย่าให้อย่าให้มันมีเพราะความอยากให้มันสงบมันก็จะทำให้ไม่สงบครับ เวลานั่งนะพยายาม อ่า คิดว่ามันเป็น อ่าแบบว่าไม่ไม่กี่หลเออไม่แน่นอนแน่นอนผมไปตกปลาเนี่ยวันนี้ไปตกปลาจะได้ตัวสองตัวพรุ่งนี้อาจจะได้สี่ห้าตัวบางวันไม่ได้เลย อยู่ที่ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สติของเราว่าเราไม่คิดได้ไหมเราหยุดความคิดต่างๆ ได้ไหมหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆ ได้หรือเปล่าแล้วเราจะนั่งแบบไม่ต้องภาวนาเลยครับ เราดูแต่ลมอย่างเดียวเก็ดูแต่ลมก็เรียกว่าภาวนาแล้ว าว่าภาวนาคือบริกรรมเนี่ยไม่ต้องพุทโธใช่ไหมครับ ไม่ต้องก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้บางคนชอบบริกรรมก็บริกรรมไป บางคนชอบดูเพ่งก็เพ่งไป เพ่งดูลมไป เอาสติอยู่กับลมเอออย่างเดียวแต่ก่อนจะก่อนจะเพ่งดูลมก็ต้องดู เวลาที่ไม่ได้นั่งก็ต้องดูร่างกายไปเรื่อยๆอย่าให้มันไปดูเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้มันอยู่อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับร่างกายตลอดเวลาแล้วเวลานั่งมันจะได้เพ่งได้ง่าย ต้องเพ่งก่อนที่จะมานั่งต้องพุทโธก่อนที่จะมานั่งถ้ามามามาเพ่งมาพุทโธตอนที่นั่งมันมันไม่มีกำลัง เราต้องทำทำเตรียมไว้ก่อนเหมือนทำกับข้าวกับปลา นี่เตรียมเตรียมผักเตรียมเนื้อหั่นไว้พร้อมก่อนพอถึงเวลาโยนใส่เตาปุ๊บเดียวเสร็จแล้ว ไม่ใช่พอจะมากินข้าวทำกับข้าวทีไปหาผักไปหาเนื้อมาหั่นมาทำเลยกว่าจะเสร็จพอดีหายหิวพอดีอเดี๋ยวไม่ได้ทำงานกาครับมาอยู่เลยตักอยู่เสาร์ที่มาเขาไม่ได้เออครับมามีเวลาก็มานั่งวันสองวันก็ยังดีเบรกเบรกมันไว้ก่อน รักษาสถานภาพไว้ก่อนแล้วต้องตั้งเป้าแล้วว่าเราทำงานเพื่ออะไร ให้มันมีวันหยุดให้มันมีวันจบทำเพื่อหาเงินหรือทำเพื่อเลี้ยงแม่อะไร ก็ให้มันทำไปให้มันเสร็จจับไป แล้วก็ไปบวชมันแบบตลอดเลย ไม่ใช่เดี๋ยวบวชเสร็จเสร็จมาก็จะมามีเมียมีครอบครัวก็อย่าไปบวชดีกว่าไปก็เสียเวลาเปล่าการบวชนี่ไปเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อตัดทุกอย่าง ไม่ใช่ไปบวชเสร็จแล้วก็กลับมา มีครอบครัวมีอะไรใช้ชีวิตทางโลกนี่อย่าไปบวชเลย มันคนละทางกันเข้าใจไหมไปขับไปทางเหนือได้หกสิบกิโล แล้วก็ย้อนกลับเข้ามา แล้วก็วิ่งไปทางใต้แล้ววิ่งไปทางเหนือมาทำไมมันเสียเวลาก็มุ่งไปทางใต้เลยถ้าจะไปทางเหนือก็ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องยูเทิร์นกลับมา บวชแล้วก็ไม่ต้องศึกเลยไปเลย ื่อเผื่อมีบุญครับเดี๋ยวไปอยู่พระจะเรียนอาจจะมีบุญเผื่อจะติดลมบนนี้นะครับเผื่อเครื่องจะติดแล้วยังวิ่งไปได้เลยจะได้ไม่ต้องสึกเหรอก็ดีลองดูถ้ามันจะเป็นบางทีเจ็ดวันแรกมันก็เป็นได้แล้วครับถ้าสติดีๆพระเจ้าบอกเจ็ดวันก็บรรลุได้ขั้นใดขั้นหนึ่งต้องได้ ถ้าสติดีๆ ผมรู้สึกว่าจีวรผมจะคนละสีกันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นสีมันเข้มกว่าครับอาจารย์เออไม่เป็นไรให้มันใกล้ใกล้เคียงกันอ๋อได้จะไม่สีแสดเหมือนธรรมยุทธ์ไม่สถานิการ คือต้องไม่เหมือนกับว่าของหลวงปู่จะเรียนอ่ะของท่านเป็นสีอะไร เดี๋ยวไปถึงนั่นเขาคงจะหาให้เปลี่ยนมั้งถ้าสีไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เปลี่ยนเดี๋ยวที่วัดเขาคงจะมีผ้าเยอะแยะนะครับวัดครูบาอาจารย์มีผ้าเยอะแยะ จะได้เหมือนกันไงมันจะได้ไม่ดูแปลกหูแปลกตาครับ แต่ที่วัดนี้ก็มีสีของเขาก็ต้องเอาสีของเขาใช่ไหมเพราะที่เราจะไปดูไปไปไปซื้อมาเองอาจจะซื้อเดี๋ยวเข้ามาดูอ่าไปเอาแล้วนย ถ้าจะทำอะไรที่คนอื่นก็ทำก็ต้องทำให้ดีกว่าเขาถ้าทำดีกว่าเขาเดี๋ยวเขาลูกค้าก็มาหาเราเองขอให้มันมีฝีมือได้อย่างทำงไงมีสล้าได้ปะไม่มีคภาวนาแย่ใช่ไหมคะขึ้นมาขอกำลังใจพระอาจารย์ได้อาจารย์คะ สติกับสมาธิ ตามธรรมชาติ เนี่ยมันเราจะแยกมันออกได้ยังไงคะคือภาษาไทยกับภาษาพานี่มันมันสับกันเนี่ยความว่าเวลาเราใช้สมาธิดังทางโลก นี่มันความจริงแปลว่าสติเป็นวันนี้ไม่มีสมาธิในการทำงานเลย นี่แสดงว่าไม่มีสติอยู่กับการทำงานคำว่าสมาธิจริง ๆ นี่ทางภาษาพาคือเวลานั่งแล้วจิตสงบนิ่งอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการมีสติ สติก็คือการใจจดจ่ออยู่กับการงานที่เรากำลังทำอยู่เช่นอ่านหนังสือก็อยู่กับการอ่านหนังสือไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่ทางโลกเราใช้คำว่าสมาธิแทนสติเข้าใจไหมวันนี้ไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือเลยบางจริงต้องใช้คำว่าสติหนูเข้าใจแล้วค่ะก็คือสรุปแล้วคือมันตัวเดียวกัน ตัวเดียวกันค่ะ ทางทางโลกใช้ใช้ใช้คำว่าสมาธิแทนสติเพราะทางโลกไม่เคยเจอสมาธิจริงๆ เพราะไทยอะค่ะ ชอบชอบถามว่าสมาธิกับสติมันอันไหนคือตัวสมาธิอันไหนคือตัวสติ สติคือเหตุสมาธิคือผล ถ้ามีสติใจจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นั่งไปนานๆมันก็จะรวมเข้าไปสงบพอสงบก็เป็นสมาธิแต่ถ้าเป็นทางธรรมก็คือตัวเดียวกันถูกไหมคะแล้วแต่คนละตัวสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผล สติเหมือนตัวกินข้าวอย่างเงี้ยกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆ เดี๋ยวพออิ่มแล้วคำว่าอิ่มนี่ก็คือสมาธิละผลเวลานั่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่เรียกสติ พอจิตสงบปั๊บพุโทโธหายไปทุกอย่างสงบนิ่ง อันนี้ก็เป็นสมาธิละแต่คุณไม่เคยเจอสมาธิคนเลยไม่รู้ นั่งเจริญสติ เพื่อให้มันเป็นสมาธิให้จิตสงบคำว่าสมาธิแปลว่าความสงบ สติแปลว่าการจดจ่อการเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอ่านหนังสือก็อยู่กับการอ่านหนังสือ นี่เรียกว่ามีสติอยู่กับการอ่านหนังสือ แต่ทางโลกเรากลับไปใช้คำว่าสมาธิแทนบางคนยังไม่ต้องใช้คำว่าสติ แต่กลับไปใช้คำว่าสมาธิ ผิดผิดภาษาเข้าใจไหมมันไม่ใช่สมาธิ เวลาใจนั่งตั้งใจทำงาน นี่เรียกว่ามีสมาธิมีสติในการทำงาน ไม่ใช่มีสมาธิในการทำงาน เพราะสมาธินี่มันไม่ทำอะไร มันหยุดทำงานหยุดทุกอย่าง สมาธิก็คือความสงบของจิตของจิตเวลาใจสงบไม่คิดอะไร ไม่วุ่นวายกับอะไร กับใครเฉย ๆ อยู่เฉยๆเรียกว่าสมาธิของกาสงบจะเป็นสมาธิตัวไม่มีสติได้ไหมไม่ได้หรอก แต่คำว่าสสสตินี่มันมีหลายหลายหลายรูปแบบเลย คนที่มีสตินี้บางทีก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้แสดงก็มีสติแล้ว ตัวพุโทโธนี่ไม่ใช่ตัวสติ ตัวพุโทโธนี่เป็นตัวสร้างสติขึ้นมา คือดึงใจให้มันอยู่กับที่ไม่ให้มันไปลอยไปลอยมา ไม่ให้มันไปคิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ คนที่สามารถควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ให้อยู่กับเรื่องเดียว เพราะนั้นก็มีสติแล้ว แต่บางทีมันเกิดติขึ้นมาโดยที่ไม่ได้กำหนดสตินี้ก็มีเหมือนกันมันเป็นเพราะอะไรครับ ก็เพราะมันมีสติอยู่แล้วไงมันมีสติแล้วไม่มีเรื่องอะไรมารบกวนใจใจมันก็เลยนิ่งสงบไปคือยังไงก็ต้องมีเหตุก่อนถ้าไม่มีเหตุก็จะผลที่เราเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสติมันก็จะคิดไปเรื่อยเปื่อยตลอดเวลาไม่มีวันหยุดทุ้งซ่านคนที่เสียสติเนี่ยคิดไปเรื่อยไปสเปะสปะคนเมาเหล้าก็ไม่มีสติ คนเสียสตินี่พวกนี้เขาควบคุมควบควบคุมใจควบคุมความคิดเขาไม่ได้ แต่คนที่มีสตินี่ อยู่เฉยๆก็ให้มันนิ่งเลยก็ได้ ไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องดูลมก็ได้ เห็นแต่สั่งให้หยุดคิด ไม่ต้องคิดละมันก็หยุดคิดพอหยุดคิดตั้งมันก็สงบก็ก็เป็นสมาธิเองอ่าเป็นสมาธิสงบสติีบางทีก็เกิดขึ้นเองบางทีก็บังคับให้เกิดหรือว่า ใช่บางคนที่มีสติแล้วก็ไม่ต้องบังคับมัน บางคนที่ยังไม่มีสติก็ต้องบังคับให้มันเกิด ก็ต้องใช้พุทโธหรือใช้การเพ่งดูอะไรสักอย่างหนึ่ง ดูลมหายใจหรือพุทโธพุทโธเนี่ยเป็นการสร้างสติขึ้นมา อ๋อ ก็คือบังคับก็ได้บางทีก็เกิดขึ้นเองก็ได้อ่าใช่ครับลสติมันเป็นโลกิยาหรือเป็นโลกุตระเนาะเพาว่ามันมันอยู่ที่หลังสติมันเป็นมรรคมันเป็นเป็นมรรคยังยังไม่ได้เป็นผล ผลก็คือต้องสงบจิตสงบ ถึงจะเป็นมรรคขึ้นมา เหมือนคนที่มีสติดีอยู่แล้วครับมันสามารถเสื่อมได้ไหมคับได้เสื่อมได้ ถ้าเผลอไม่ไม่ไม่ไม่รักษามันมันก็ยังเสื่อมได้ สตินี่ต้องคอยรักษาอยู่เรื่อยเช่น สติดีๆลองไปกินเหล้าดูเลยเดี๋ยวก็สเปสสปะไปละครับแล้วแม่เขาบอกว่าคนที่ฝึกสมาธิแล้วสิบสิ่งเนี้ยสิบห้าเนี่ยมันจะทำให้สมาธิเสื่อมนะมันจริงไหมครับอาจารย์ คือคนที่ถ้ามีสมาธิเนี่ยมันจะไม่ทำผิดศีลห้าหรอกนอกจากว่าเวลามันออกจากสมาธิมาแล้วมันถูกความอยาก บังคับให้มันไปทำผิดศีลห้าเพราะมันอยากได้อะไรมากๆเนี่ยคนที่มีสมาธินี่ยังทำผิดศีลห้าได้ ถ้าไม่ใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่า อย่าไปทำทำแล้วมันผิด แต่ถ้าคนที่มีปัญญาแล้วจะไม่ไม่ไม่ผิดศีลห้า ข้าใจไหมครับแล้วแล้วการติดสินนี้เป็นเหตุให้ให้เสื่อมมาดีจริงไหมครับการผิดศีลเนี่ยมันเป็นเหตุมันเป็นผลของการเสื่อมในสมาธิมากกว่าเพราะคนที่ไม่มีสมาธิมันจะอยากมีสิ่งนั้น สิ่งนี้อยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ มันก็เลยไปทำผิดศีลเพื่อจะได้ทำตามความอยากได้แต่ถ้าคนที่มีสมาธิแล้วมันจะไม่มันจะไม่ ไปทำผิดศีลหรือถ้าทำก็เพราะว่ามันถูกความหลงหลอกไปให้ทำ อย่างนั้นก็ต้องทรงสมาธิสติตลอดเวลาครับถึงจะไม่ไม่ไม่ได้เผลอไปตามความหลงครับเออมันก็ยังเผลอได้คนที่มีสมาธินี่ยังยังถูกความหลงหลอกให้ไปทำบาปได้ อย่างอย่างเทวทัตนี่ก็มีสมาธิ แต่ถูกความอยากหลอกให้เป็นใหญ่เป็นโต ก็เลยไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตก็โกรธ ก็อยากจะฆ่าพระพุทธเจ้าขึ้นมานั่นก็เป็นเป็นความอยาก เพราะขาดปัญญาที่จะคอยคุมมัน แต่ถ้าเวลาอยู่ในสมาธินี่มันมันไม่มีความอยาก ถ้าเข้าไปในสมาธิได้นี่รับรองได้ไม่ทำผิดศีลแน่นอน แต่เวลาออกจากสมาธิมาแล้ว เนี่ย มันมีโอกาสไปทำผิดศีลได้ ถ้าไม่มีปัญญาคอยเตือนใจ ต้องมีปัญญาคอยบอกว่า การทำบาปนี้มันเป็นโทษ และไม่ได้ทำให้เรามีความสุขตามที่ที่เราคิดคิดว่าได้สิ่งนั้นมาแล้วเราจะมีความสุขความจริงมันจะมีความทุกข์มากกว่า ถ้าได้มาด้วยการทำความด้วยการทำบาปเป็นไปขโมยเงินเข้ามา ได้เงินมาใช้ซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆ แต่ใจมันจะไม่สบายใจมันจะวิตกกังวล ถ้าไม่มีไม่มีปัญญาคนที่มีสมาธินี่ยังมีโอกาสไปทำ ทำบาปได้ แต่มันจะน้อยกว่าคนที่ไม่มีสมาธิเลย คนที่ไม่มีสมาธินี่มันจะหิวจะต้องการอยู่เรื่อย ๆ แต่คนที่มีสมาธินี่ยังยังพอมีความอิ่มอยู่ในใจบ้าง แต่ถ้าไม่มีปัญญา มันก็ถึงเวลาอยากมากๆ มันก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน เข้าใจไหมเข้าใจ เป็นคำว่าสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผล สติก็คือตัวที่จะทำให้ใจสงบถ้าไม่มีสติมันจะไม่สงบ เพราะใจจะคิดไปเรื่อยๆสตินี้เป็นเหมือนเบรกพูดอย่างนี้ก็แล้วกันเบรกรถยนต์สมาธิก็คือเวลาจอดรถเข้าปัญญาครับมันเข้าตอนไหนครับอ๋อปัญญาเป็นตัวที่ทำให้อจิตสงบตลอดเวลา แต่สตินี้จะทำให้จิตสงบเฉพาะเวลาที่มันมันอยู่ในสมาธิ แต่สตินี้มันจะหมดกำลังได้ไงพอเข้าไปในสมาธิสักระยะหนึ่งแล้วกำลังสติจะหมดลง ความอยากมันจะดันใจให้ออกมา ถ้าอยากจะให้ใจสงบต่อ ต้องใช้ปัญญาไปทำลายความอยาก ปัญญาจะเป็นตัวทำลายความอยากที่ทำให้ใจใจไม่สงบ เวลาเรามีความอยากในใจเราเป็นไงบ้างกระวนกระวายไหมกระสับกระส่ายวิตกกังวล กินไม่ได้นอนไม่หลับก็เพราะความอยากแต่ถ้าเราใช้สติมันก็หยุดได้ชั่วคราว ใช้สติบังคับไปนั่งสมาธิมันก็สงบความอยากก็หายไปชั่วคราว ความกังวลกวายกระสับกระส่ายก็หายไป แต่พอออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงเรื่องที่อยากอีก ก็เกิดความกังวลกวายขึ้นมาถ้าถ้าใช้ปัญญาสอนใจว่า อย่าไปอยาก สิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุข เพราะมันเป็นความสุขปลอมได้มาแล้ว เดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปพอเวลาหมดไปก็เสียใจเห็นได้งานตำแหน่งนี้เขาหลอกล่อไว้พอไปทำได้สองเดือนเขาเขาปลอดอีกแล้ว นี่ก็ทุกข์แล้วสิใช่ไหมคือปัญญาในขั้นต้นนี้เกิดจากการพิจารณาในด้วยสมองก่อนอ่าใช่ก็ต้องคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์เลยสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขความจริงมันเป็นทุกข์แต่เรามอง เราคิดไม่รอบคอบไง เวลาเราคิดอะไรก็จะให้อะไรเราเนี่ยให้ตำแหน่งเราเนี่ยเราคิดโอ้วิเศษละแต่เราไม่คิดว่าโอกาสที่เขาจะปลดเราออกก็ได้ เวลาเขาปลดเราด้วยบริษัทเจ๊งปิดกิจการนี้ตำแหน่งนั้นมันก็ไร้ความหมายไปแล้ว นี่ตอนคิดเราก็ไม่มีสติเนี่ยไม่มีสมาธิมันมันออกมาคิดเนี่ยสติต้องมีสติถึงใช่เวลา เวลาคิดต้องออกมาจากสมาธิ ไง เพราะเวลาเยอะความอยากมันต้องเกิดจากเวลาออกจากสมาธิ เวลาอยู่ในสมาธิไม่ต้องทำอะไรเพราะทุกอย่างสงบไม่มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาตอนที่ออกจากความสงบมา แล้วเริ่มคิดอยากจะกินนู่น กินนี่อยากไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อยากจะกินก็ต้องบอกกินมากมันอ้วน เดี๋ยวเป็นโรคภัยไข้เจ็บเ มันมีความสุขจริงแต่มันก็มีความทุกข์ตามมา อยากจะสูบบุหรี่มันก็มีโทษตามมา อยากจะกินเหล้ามันก็มีโทษตามมา ต้องเห็นโทษของการกระทำต่างๆ แล้วมันจะได้หยุดได้หยุดความอยากได้ยังงงอีกอะไม่เข้าใจอีกอะเวลาคุณอยากอะไรคุณเคยคิดว่ามันมันไม่ดีมั้งไหมมีแต่ดีนั่นใช่ไหมเวลาอยาก อ อยากจะได้ นู่นได้นี่คุณจะไปคิดว่ามันไม่ดีไหมถ้าถ้าไม่ดีคุณจะไปอยากได้หรือเปล่าบางทีเวลาอยากนี่มันมีสติขึ้นมา ก็เกิดปัญญาขึ้นมาว่าเออมันไม่ดีแต่ถ้า ขาดสติไปมันก็เลยเผลอไปครับแต่ว่าอย่างเช่นว่าไปดูผู้หญิงสวยๆถ้าเกิดไม่มีสติมันก็ดูเพลินไปเรื่อยนี่ถ้ามีสติอุ้ยไม่ดีแล้วนะปั๊บเนี่ยก็อยู่ได้ ก็อยู่ได้แต่มันความจริงไม่ใช่ไม่ไอ้นั่นไม่ใช่สติแล้วมันเป็นปัญญา ถ้ารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วนี่เรียกว่าเป็นปัญญา แต่ต้องมีสติเป็นตัวอ๋อคือสติเกิดขึ้นก่อนปัญญาตามมาทีหลังตามมาเขาเรียกสติปัญญาคู่กันไงมันจะมาพร้อมมันจะมาไล่ไล่กัน แต่บางคนมีแต่สติไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ผิดถูกดีชั่วเข้าใจนะไม่เข้าใจ คำว่าปัญญาคือคำว่าปัญญาก็คือการรู้ผิดรู้ถูกรู้ดี รู้ชั่วเรียกว่าตัวปัญญา สติก็คือเพียงแต่รู้ว่า ตอนนี้เรากำลังฟุ้งซ่านเนี่ยกำลังเพ้อฝันเพ้อเจ้อไปกำลังคิดบ้าคิดบอไปนี่เรียกว่าสติสติ ก็คอยเตือนเราอยู่ตลอดเวลาถูกไหมคะสติคอยหยุดความคิดเนี่ยค่ะ แต่ว่าเราจะตัดได้หรือไม่ได้เนี่ย ก็ต้องมีปัญญามีปัญญาคือพิจารณาควบคู่กันไปกับสติใช่ไหมคะใช่สมาธิไปไหนแล้วครับ แตต่สมาธิก็ออกมาแล้วไงคุณพอคุณคิดคุณก็ออกจากสมาธิ แล้วไงแล้วสมาธิจะใช้ทำอะไรครับสมาธิไว้ใช้ที่พักใจไงเวลาใจร้อนใจวุ่นวายก็เข้าไปในสมาธิ ไปหยุด เหมือนที่พักผ่อนหลับนอนออกไปที่นอนคือตัดคือพอพอเหมือนกับว่าปัญญาคิดรู้แจ้งแล้ว เนี่ยตัดได้แล้วก็กลับสู่ความสงบถูกไหมคะใช่แสดงว่าสติกับ มาธิเนี่ยมันมีผลซึ่งกันและกันครับ คือถ้ามีสมาธิมากสติก็จะมากตามเพื่อนนี้เกี่ยวไหมครับ สติมากสมาธิก็จะมาก สติเป็นเหตุสมาธิเป็นผล แต่ทีนี้ถ้ามามีสมาธิมากทำให้กำลังสติเพิ่มขึ้นเกี่ยวกันไหมครับ ไม่หรอกสมาธิมากเพราะสติมันมาก สมาธิมาก เพราะคุณกินอิ่มมาก เพราะคุณคุณกินมากมันก็อิ่มมากคุณกินน้อยมันก็อิ่มน้อย อ๋อใช่ มันไม่ มันไม่ใช่อยู่ที่คุณอิ่มมาก เพราะคุณกิน เพราะความอิ่มมากทำให้คุณกินมากไม่ใช่หรอก ราะคุณกินมากมันถึงทำให้คุณอิ่มมาก คุณไปกลับกันไม่ได้ไปถอยหลังกลับกันไม่ได้เข้าใจความอิ่มมัน ความอิ่มมันเกิดจากการกินใช่ไหมมันไม่ได้เกิดจากการ มันอยู่เฉยๆคนจะอิ่มได้ไหมแต่นี้ถ้าเราไม่มีสมาธิเลย มีสติกับปัญญาเนี่ย ไม่ถ้าไม่มี ถ้าไม่ถ้าก็มีสติมันก็จะมีสมาธิไงมันจะเชื่อมกันใช่ มันเชื่อมโดยอัตโนมัติอยู่บางทีเนี่ย เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ คือมันแยกแยกกันไม่ออกถูกไหมคะอาจารย์ถ้าเราคิดไม่ถักคือเราถ้าปัญญามันตามไม่ทันเนี่ย เราก็จะไม่รู้ว่าอันไหนเป็นสติ อันไหนเป็นสมาธิแต่ว่าพอ พอเรารู้แล้วว่าสิ่งเนี้ยคือเหมือนว่ามีมีสติขึ้นมาเตือนเราว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมันไม่ดีนะ แต่ถ้าเรารู้ว่าไม่ดีแล้วเราเลิกเนี่ยก็คือ จบมันก็เป็นตัวปัญญาที่มาตัดออกไปได้ พอตัดไปได้ปุ๊บเนี่ยปัญหามันไม่เกิดก็คือจะเกิดความสงบในใจใช่ไหมคะคือตัวสตินี่มันไม่รู้ผิด รู้ถูกรู้ดีรู้ชั่ว แค่เตือนอย่างเดียว มันไม่เตือนเลย มันเพียงแต่รู้รู้สึกตัวเท่านั้นเองว่า ตอนนี้กำลังคิดอะไรแต่ความคิดดีดีชั่วนี้ต้องใช้ปัญญาเป็นผู้บอกว่าดีหรือไม่ดีอ๋อคือหมายว่าบางทีเรารู้แล้วว่าอ๋อนี่ไม่ดีนะแต่เรายังดันทำต่อนี่ ก็แสดงว่าไม่มีปัญญาใช่ไหม ถ้ารู้ไม่ดีก็แสดงว่ามีปัญญาแล้วเพียงแต่ไม่ทำตามปัญญาเท่านี้คือการกระทำก็แยกกันไปต่างหากบางคนคนบางคนรู้ว่ากำลังทำไม่นี่แต่ไม่รู้ว่าไม่ดีเนี่แสดงว่าไม่มีปัญญา มีสติค่ะแต่รู้ว่ามันไม่ดีแต่ดันทำต่อนี่แสดงว่า มีปัญญาแต่ไม่ทำตามปัญญาบอกปัญญาเนี่ยเรามีปัญญากันเยอะ แต่ไม่ยอมทำตามปัญญากัน รู้ทุกอย่างรู้หมดแต่อดไม่ได้แต่ทำตามไม่ได้อ ก็คือขาดขาดกำลังของอะไรครับตัวนี้สติ สติขาดสมาธิต้องหยุดมันขาดสมาธิต้องหยุดมันต้องหยุดการกระทำต่างๆอ๋อสมาธิก็มีผลช่วยตอนนี้ด้วย ก็คือบางทีสติรู้แล้ว ต้องใช้ปัญญาเข้ามาแล้วเตือนแล้วก็ยังไม่เชื่อยังดื้ออีกทำต่อ ถ้าไม่มีสมาธิเลยก็อดไม่ได้ แต่ถ้ามีสมาธิอาจจะเออ เอาเลิกกันอะไรอย่างนี้เพราะหนึ่งการมีสมาธินี่มันมีความสุขใจอยู่ด้วย มันเลยทำให้เราไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ได้ทำตามความอยากแต่คนที่ไม่มีสมาธินี่มันไม่มีความสุขในใจพอมันอยากอะไรปั๊บมันต้องทำให้ได้มันถึงจะมีความสุขอาจารย์ถ้าอย่างคนที่จะยิงยิงนกอะต้องมีสติและสมาธิด้วยนะมีถ้าไม่มีสติยังยิงถูกอะอ๋อยิงนกก็แสดงว่าถ้ามีสมาธิก็ด้วยก็เกิดทั้งสติสมาธิใช่ไหมสติปัญญาคือสมาธินี่มันเป็นเรื่องของ ของการที่จิตจิตหยุดคิดหยุดทำอะไรทั้งสิ้นถึงเรียกเป็นสมาธิ แต่ถ้ายังมีการกระทำอะไรอยู่นี่ ยังไม่เป็นสมาธิเป็นเพียงแต่มีสติไม่มีสมาธิสมาธิก็คือความสงบอสงบถ้ายังถ้ายังสงบไม่ได้ ก็แสดงว่าสมาธิยังไม่ยังยังไม่พออาจจะมีสติยังไม่พอ สติยังไม่พอ ถ้ามีสติมากๆ ทำอะไรมันจะทำด้วยใจสงบ ถ้ามีสติไม่พอ มันทำอะไรใจยังตื่นเต้น มันจะทำยังไงมันขโมยจะเข้าบ้านก็ไม่มีสติ มันมีแต่ใจมันตื่นเต้นไง มันจะ มันจะตื่นเต้น แต่คนที่มีสมาธิมันจะเฉยเฉย มันจะทำอย่างไม่มีความตื่นเต้นในใจอะไรอย่างนี้ แสดงว่ามีสติมากมันถึงจะสามารถควบคุมความตื่นเต้นของใจได้ หรือมีปัญญา ตัวที่จะควบคุมใจนี่คือสติและปัญญา ตัวสมาธิก็คือ ตัวที่ตื่นเต้นและไม่ตื่นเต้น ถ้าตื่นเต้นก็ไม่ใช่สมาธิ ถ้าไม่ตื่นเต้นก็เป็นเรียกว่าสมาธิเนี่ครับพอดีผมเพิ่งมาครั้งแรกก็ขออนุญาตเรียนถามนิดนะครับว่าคำว่าทุกขัง เนี่ยนะครับในเรื่องของพระไตรลักษณ์ กับในเรื่องของอริยสัจสี่เนี่ยตัวเดียวกันตัวเดียวกันทุกสามตัวเดียวกันตัวเดียวกันใช่ไหมทุกทุกทุกนาริยสัจสี่เกิดจากความอยาก ความอยากเกิดจากการมองไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นเป็นทุกข์ เพราะว่ามันไม่เที่ยง ไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เราอยาก ไม่เห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงพอเราได้อะไรมาแล้วเราคิดก็เป็นของเรา จะต้องเป็นของเราไปตลอด แต่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นของคนอื่น ได้เมื่อไหร่ ก็ได้เรามองไม่เห็นตัวนี้ เรามองไม่เห็นว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงอันนี้จังถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราเราก็ไม่อยากได้ ได้มาแล้วเดี๋ยว มันเป็นของคนอื่นไปเอามาทำไม เช่นได้แฟนมาแล้ว เดี๋ยวเขาไปเป็นไปมีไปมีแฟนใหม่เงี้ยเราห้ามเขาได้ป่ะถ้าก็จะไปมีแฟนใหม่ ก็ต้องมีให้สติให้ปัญญากันนิดหน่อยค่ะก็ต้องเห็นใจรักไงถ้าเห็นใจแล้วว่าได้ได้เข้ามาแล้วเขาอาจจะไปมีแฟนใหม่แล้วอย่าไปได้เข้ามาก็หมดเรื่อง เราจะได้ไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาไป ทุกข์นี้เกิดจากความอยาก อยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นที่ที่ที่ผมเคยเอเคยอ่านว่าทุกขังในเรื่องของพระ ไารลักษณ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นความที่เออสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไป อันนั้นอันนี้จังอันนั้นเป็นอนิจจังเป็นความไม่เที่ยงใช่ไหมความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังแปลว่าเราไปอยากให้มันเที่ยง มันถึงทุกข์ถ้าเราไม่อยากให้มันเที่ยงเราไม่ทุกข์ จริงๆ แล้วมันไม่เที่ยงแต่อยากให้เที่ยง เออมันถึงทุกข์ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ อย่าอย่าไปอยากให้มันเที่ยง ครับเราต้องสอนใจเลยเรื่องทุกอย่างมันไม่เที่ยง แต่ใจเรามันชอบไปให้อยากให้มันเที่ยง มันอยากได้อะไรมาเป็นของเราหรืออยากให้มันเป็นเที่ยง อยากให้มันของเรา แต่มันไม่ได้มันไม่เที่ยง มันไม่เป็นของเรา เราถึงทุกข์แต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่ามันไม่ มันไม่เที่ยง มันไม่เป็นของเรา เราก็จะเฉยเฉยกับมัน เราก็จะไม่ทุกข์กับมันเวลามันเปลี่ยนไปเราก็ไม่ทุกข์เวลามันจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์ทุกนี้เกิดจากความอยากของเราที่ไปอยากให้ของที่ไม่เที่ยงเที่ยง ของที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็คือความทุกข์แหละใช่มันไม่เที่ยงไงร่างกายมันไม่เที่ยง แต่เราอยากให้มันเที่ยงใช่ไหมความจริงมันไม่ทุกข์หรอกเราไปทุกข์กับมันเอง ครับ ความแก่มันไม่ทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ทุกข์มันไม่ได้ทำให้เราทุกข์ไอ้ตัวที่ทำให้เราทุกข์คือความอยากของเราอยากให้มันไม่แก่ อยากให้มันไม่เจ็บอยากไม่ให้มันตาย แต่ถ้าเราหยุดความอยากนี้ได้เราจะไม่ทุกข์กับมัน เนี่ยที่มาปฏิบัตินี้เขาก็มาหยุดความอยากด้วยการสอนใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากให้มันเที่ยง อย่าไปอยากให้มันเป็นของเราเท่านั้นเองคือให้ยอมรับตรงนี้เออยอมรับตรงนี้ได้แล้วมันก็จะไม่ทุกข์หรือการที่เราเห็นตรงนี้ได้ที่เรียกว่าวิชาใช่ไหมครับปัญญาเป็นเป็นปัญญาวิชาเหมือนกันตัวเดียวกันธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ย เห็นตรงนี้แหละ เห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเรา ให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยง ให้สิ่งที่ไม่ใช่ของเราเป็นของเราไปตลอดท่านั้นเองเราถึงต้องพิจารณาอยู่บ่อยๆว่าอันนี้ไม่เที่ยง อันนี้ไม่ใช่ของเรานะเป็นของเราชั่วคราวเป็นของชั่วคราว อันนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะถ้าเป็นของก็เดี๋ยวต้องเสื่อมต้องเสียนะซื้ออะไรมาใหม่ๆก็ดีใช้ไปสักพัก เดี๋ยวมันก็เสียอีกข้อหนึ่งในเรื่องของที่ อาจารย์เคยเทศนะครับ ที่ผมเคยฟังว่าสัพเพธรรมานัตตาเนี่ยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับ เป็นอนัตตาแต่มีอย่างเดียวที่ดวงจิตของเราเนี่ย ที่เป็นของเราเนี่ยนะครับทีนี้มีข้อสงสัยว่า ปกติเอ่อสัตว์เท่านั้นใช่ไหมครับ ที่จะมีดวงจิตมีดวงจิตของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตที่สามารถเคลื่อนไหวได้รับรู้มีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมีจิตทั้งนั้นครับ ที่มีดวงจิตก่อนครับ มีการเพิ่มเพิ่มขึ้นหรือลดลงไหมครับดวงจิต เพราะว่าเห็นบอกว่าดวงจิตเนี่ยจะไม่มีวันสลาย ก็ไม่ไม่ไม่มีเพิ่มไม่มีลดลงเพียงแต่ว่ามันไปมันไม่เป็นสิ่งต่าง ๆ ที่มันเพิ่มขึ้นลดลงได้ คือมีอยู่ในในธรรมชาติปัจจุบันดวงจิต สมมติว่ามีมีอยู่ร้อยล้าน มันก็จะมีร้อยล้านอยู่ตลอด ไม่มีเพิ่มไม่มีลดนะครับแต่ว่าร้อยล้านนี้อาจจะแบ่งไปเป็นหมาบ้างแบ่งไปเป็นคนบ้าง ไปเป็นเทวดาบ้างมันก็เลยทำให้เห็นว่าบางทีทำไมคนมันมาก คนมันน้อย แต่ไม่ได้เพราะว่าจิตมากขึ้นหรือน้อยลงเข้าใจไหมครับเพราะว่าคนที่มามากก็เพราะว่าคนมาจากเทวดามาจากภพอื่นมาเป็นมนุษย์มากในช่วงนั้น มันก็เลยรู้สึกมีมนุษย์เพิ่มมากขึ้นกวนเวียนในตรงนี้อ่ามันกวนเวียนสลับกันไป จากเป็นมนุษย์บ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเทวดาบ้างไปเป็นเปรตบ้างนี่ก็ตัวจิตร้อยร้อยร้อยล้านตัวมันก็มีอยู่เท่าเดิม บางจิตก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าไปเป็นพระอรหันต์ไปพวกนี้ก็ไม่มาเปิดมาเป็นอะไร ก็ยังเป็นดวงจิตอยู่จำนวนสัตว์อาจจะน้อยลงไป ถ้ามีพระอาหารมากขึ้น พระพุทธเจ้ามากขึ้น จำนวนมนุษย์ที่ยังมาเกิดมันก็จะน้อยลงไปเพราะคนคนที่หลุดคนที่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารนี่ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วไม่มาเป็นเทวดาไม่มาเป็นมนุษย์ไม่มาเป็นเดรัจฉาน ถ้าสมมุติว่าจิตร้อยล้านดวงเนี่ยเป็นพระอาหารไปหมด เป็นพระพุทธเจ้าไปหมด ก็จะไม่มีมนุษย์ ไม่มีเทวดาไม่มีอะไรแล้วมีแต่พระพุทธเจ้ามีแต่พระอาหารอย่างเดียว แล้วก็ปกติแล้วถ้าวันธรรมดาเนี่ยนะครับ ทุกๆ วันเนี่ย เวลาบ่ายสองถึงบ่ายสี่เนี่ยนะครับเออที่ที่ที่นี่มีการเนี่ยก็คุยกันอย่างนี้การสนทนาธรรมนะครับนี้ ถ้าสาวทิศก็จะมีเทศมีเทศนะครับ เทศชั่วโมงแรกแล้ว ชั่วโมงที่สองก็ตอบถามตอบปัญหากันครับปกตินี่ผมก็ฟังฟังเทศของพระอาจารย์เข้าใจใช่ไหมครับก็มีบางอย่างแต่ส่วนใหญ่แล้วเข้าใจดีครับได้ประโยชน์ ไม่ไม่ผิดเพี้ยนจากทำคำสอนพระเจ้านะครับ บางคนอาจจะหาว่าเราเอไม่ทำตามพุทธพจน์บางคนก็ว่าไม่อ้างพระไตรปิฎกนู่นครับ ก็อ้างอะเพียงแต่ ไม่ได้บอกว่าอ้างแค่นี้ครับคำสอนทุกอย่างมันก็มาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละ เมื่อประมาณปีสองหนึ่งผมได้เคยไปที่วัดตาพันธากับตรนมั้นที่ไปปฏิบัติธรรมตอนนั้นเคยไปอยู่เคยไปอยู่นะ ตอนนั้นก็อยู่ ปีสองหนึ่งแล้วก็อยู่ ก็พระอาจารย์ก็อยู่ที่นั่นเราอยู่หนึ่งแปดถึงสองหกเราอยู่หนึ่งแปดถึงสองหกไปนั้นรู้สึกยังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีเขาไม่มีหรอกครับ เนี่ยครับเอาแล้วนะวันนี้พอดีถ้าต้องการหนังสือซีดี ก็มาหยิบได้เอาได้เลยได้ได้แจกทุกอย่างเลยต้องการอะไรก็ได้อาจารย์ฟุ้งมากถ้าไม่มีสติไม่ควบคุมมันเลยเดี๋ยววันหลังมาถามอาจารย์ใหม่ค่ะ ถ้าจิตฟุ้งก็แสดงว่าไม่มีสติ ไม่มีเบรกสตินี้เป็นเบรกถ้าจิตสงบก็แสดงว่ามีสติ หรือกิเลสมันหยุดทำงานชั่วคราวมันก็สงบได้ ที่มันฟุ้งเพราะกิเลสความอยากมันทำให้เราฟุ้งอาจารย์แล้วกิเลสมันไม่พักร้อนมั้งหรอก็ก็อาจจะมีบ้างมั้งอยู่ดีๆมันก็สงบเลยที่เราไม่ได้ไปได้ได้เชื่อต้องการเล่นไหนเอาได้เลย พอดีวันนี้ก็มากราบพระอาจารย์ของหลสนา่คณะเขาเรียกว่า m มฟู f u l n e s s m ไมฟ f u l n e s s m i f u l n e s s เ m f u l n e s s แล้วถ้าเป็นสมาธิก็เรียกว่า peace or calm ความสงบ peace of mind ที่ปู่ต่านเฟซ เ่วนยาญสมาธิเขาจะแปลทับศัพท์กัน เพราะมันมีความหมายกว้างกว่าคำว่าพีซหรือคาม มันยังเป็นความสงบทางใจท่านากพูดกับพวกคนหลังสมาธิพูดสมาธิมันจะกว้างกว่ากับคำแปลคำแปลมันแคบแล้วอาจจะเข้าใจผิดได้ เพราะว่าพีซนี่แปลว่าสันติใช่แต่นี่มันพีซต้องพีซกับไม้อ่า ความความสงบสันติทางใจทางจิตเข้าใจเขาเมื่อกี้ชาวต่างชาติเป็นอเมริกันเรามาจากวัดที่เขาเคยอยู่ที่วัดของพระอาจารย์เจฟที่ซานดิเอโกแต่ตอนนี้เขามาอยู่ที่วัดพระอาจารย์สันแต่อยู่ได้สามอาทิตย์แล้วเขาต้องให้ออกเขาก็เลยมาอยู่ที่นี่อาทิตย์หนึ่งอ๋อหน้าหนูเห็นเขาเดินเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะกลับไปอยู่ที่พระอาจารย์สันอีกสามอาทิตย์ เล่มนั้นดีนะประวัติของพระสังฆราชเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ไปได้นะฮะได้เดี๋ยวหายาก เพราะวันนี้เขาก็มีการแจกรูปน่ครับเป็นที่ลึกงานพระธรรมพึงศพพอดีเรื่องนี้ผมได้ไปแล้ว เอากว่พวกเขาไปของน้องตาก็ไปได้เนี่ยครับผมน้องตาเก็บไว้ทั้งทั้งชุดเลยทั้งหมดของอันนี้เป็นเป็นวัสดุเป็นซีดีเป็นเผ็นพีสามแต่มันใส่ในแผ่นดีวีดี เพราะมันมากเป็นเสียง เยอส่วนใหญ่แล้วผมต้องไปดาวน์โหลดเอาจากยูทูบครับ ผม เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้สะดวกแล้ว ครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสมาได้เชิญอาจารย์ครับนะอวันนี้เป็นครั้งแรกครับนะับตั้งใจมาไหว้พระอภิษของครับมาจากกรุงเทพเหรอผมอยู่ที่บางพระเนี่ยครับ ตอนนั้นก็ สมัยนั้นก็คือปฏิบัตินิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติอีกก็มีภาระแตอนนี้ก็พอดีเกษียณแล้วครับ เราก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะต้องมาต่อเออดีครับใช่ทั้งนั้นเดี๋ยวผมคงขออนุญาตกลับลาอาจารย์กอนนะครับสมัยนั้นที่ไป ไปที่นั่นก็พอดีทันหลวงปู่ขาวด้วยครับเพราะตอนนั้นท่านยังไม่ไม่มรณภาพครับเสียปีสองสามแล้วครับผม ประมาณปีสองหนึ่งครับ สองหนึ่งตอนนั้นที่ผมไปอาจารย์ฟันนั่นยังอยู่ทั้งสองหนึ่งครับ ครับ ก็ตอนนั้นที่ได้ไปกราบก็คือไปไปปฏิบัติที่วัดป่าบรรดาแล้วก็ไปกราบหลวงปู่ขับอาจารย์ครับขอพญาตเรียนถามอีกนิดนึงครับว่าปกติเนี่ยนะครับผู้ที่มีความประสงค์จะมาบวชเป็นภิกษุเนี่ยนะครับถ้าอยากจะมาบวชที่นี่นี่ได้ไหมครับอ๋อที่นี่เขาบวชง่ายมากก็มีการบวชแทบทุกเดือนเขาจะจัดงานวันบวชให้บวชมือพร้อมๆกันครับ เออ ก็คือหมายว่าต้องบวชพร้อมๆกันใช่ไหมครับ ครับ แล้วปกตินี่เขาเขามีช่วงเวลาไหนฮะที่มีการบวช ก็ปีนี้จะเริ่มเดือนมีนานี่จะมีวันบวชนะครับแล้วต่อไปของเมษาพฤษภาไปทุกเดือนทุกเดือนเกือบทุกเดือนถ้าเราคนมาแจ้งไว้ล่วงหน้า เออไปไปแจ้งได้ แต่ไม่ได้แจ้งกับเราแจ้งกับพระที่อยู่กุฏิเบอร์สี่ครับผมก็จะมีพระดูแลเรื่องนี้อยู่กุฏิเบอร์ก็มีหลักเกณฑ์กำหนดกว้างๆยังไงทั้งปรับประจัก็มีเขาจะมีมีนังมี มีข้อมูลให้ถ้าอยากจะทราบไปถามไปติดต่อที่ที่นี่ก็หลักเกณฑ์ง่ายๆ คือปฏิบัติตามกฎที่นี่ ที่นี่ก็ลงโบสถ์เช้าเย็นครับบินตบาทชั้นมื้อเดียวครับ อันนี้เป็นเป็นกฎหลักแล้วก่อนจะบวชก็ให้มาเป็นผ้าขาวหกหกเจ็ดวันทั่วไปครับ ส่วนข้างบนนี้ก็เป็นที่สำหรับผู้ที่สนใจความสงบ แต่ผู้บวชใหม่ที่จะให้อยู่ข้างล่างก่อน แต่สามารถที่จะขึ้นมามามา นั่งสมาธิช่วงกลางวันช่วงที่ไม่ได้ทำกิจของทางข้างล่างได้ ถ้าจะอยู่ประจำก็ต้องรอให้มีกุฏิว่าง แล้วก็ต้องผ่านพรรษาไปก่อน ปกติกุฏิหลังหนึ่งก็อยู่รูปหนึ่งใช่ไหมรูปเดียวครับแต่ข้างล่างก็จะมีสองชั้น จะแบ่งเป็นสองห้องชั้นบนชั้นล่าง แต่เป็นคนละห้องกัน อเข้าใจนะจะได้จะได้บอกคนที่เขามีความสนใจ ใช่ครับให้เขาไปติดต่อที่กุฏิเบอร์สี่ของวัดยานจะมีพระเขารับเรื่อง แล้วให้ข้อมูลต่างๆ แต่แต่การบวชนี่เขาไม่มีข้อกำหนดว่าคือต้องบวชเป็นพรรษาหรือยังไงไม่บวชเจ็ดวันสิบห้าวันได้ แล้วแต่แล้วแต่สมัครใจได้